Ježiši Kriste, to je trápne. No. Alebo nechceš to začať ty? všetkých halo fanúšikov a návštevníkov blogu 117. E, ja som Hemlax, e, zakladateľ stránky 117 a toto je oficiálne úplne prvý podcast náš, slovenský, o Halo. Nič takéto predtým nebolo, to je strašne super. No a samozrejme nie som tu sám, je tu so mnou Nanaši, Serus Nanaši. Čau, čau. No a viac menej tento podcast, e, už som to plánoval dávnejšie, ale teraz e, pri príležitosti, keď konečne sme sa dozvedeli nejakej novej informácie o Halo, tak už mi to teda nedalo a povedal som si, že niečo konečne nahráme. Takže preto sme asi dneska tu. No. A predtým ešte nezačneme o Halo 4 rozprávať, tak e, by sme sa mohli trošku predstaviť vlastne viac menej štýlom, že kedy sme začali Halo hrať a takéto podobné veci a čo máme radi na Halo a kedy nás to chytilo a tak ďalej. No, takže môžeš začať na naši. Ha. No, takže ahoj, ahoj. Uh, s Halo som začal, čo ja viem, tak v dobe, keď vyšlo Halo 1 na počítač. To bolo fú, niečo okolo po 2000 roku. Tu som hneď stiahol pirátsku verziu a hral som to. <laughs> <laughs> to bolo vtedy také. Mladí ľudia, áno, to som to boli začiatky. Potom som si hlavne kvôli Halo 3 som si kupoval Xbox vlastne pretože Halo 2 som na počítači už nechcel hrať, Mm. Tak som ako prešiel úplne celú Halo 3 a následne na to sa mi podarilo zohnať Halo 2 na Xbox. Tak tu som tiež prešiel, čo bolo fakt niečo neuveriteľné. Dvojka asi najdlhšia kampaň, by som povedal. Hej, určite najdlhšia, to ja súhlasím, hej, hej. Potom prišiel Halo Reach, to bolo u pánečky niečo neskutočné. Medzi no tým ešte Halo Wars a až potom som presedal na knižky a začal som sa nejako viacej venovať tejto, tomuto univerzu, aby som sa do toho vôbec nejako dostal. Mm. si toľko, neviem. No ale teraz ti niečo poviem, ty si zabudol na ODST? Jo, ODST to bolo ešte pred Halo Reachom, to som vtedy mal tiež šťastie, som narazil na výhodnú cenu, tak som mal aj možnosť skúsiť Halo Reach Beta, Mm-hmm. Kde vtedy sa mi ešte tie armor ability strašne páčili. <laughs> A tebe sa nepáči niečo také super ako Armor Lock, mi nevral, veď však to strašne dobre vyzerá. <laughs> Nepáči sa ti Armor Lock? Veď to je najlepšia vec, čo je v Halo, či není? Uh, uh rozhodne nie. <laughs> hej, hej, hej, hej, máš pravdu vlastne. Vlastne to je najväčšia blbosť, čo tam je. <clears throat> no, no. nevyvážené, lebo Armor Lock je najsilnejší a Jackpad je najslabší, tak by som to nejako mm, povedal. Mm, mm. No. Také medzi nimi Mm. Ako schopnosti. To, to si asi necháme na nejaký ďalší podcast, kde budeme nadávať na halo Rich Muťak. <laughs> Presne, to by bolo. Začneme rozprávať o Armor Locku, tak tu budeme asi do rana tom. No. Dobre, no. E, no a povedz, e, čo sa ti vlastne na tom Halo tak páči? Prečo máš tú sériu ráda? Neviem, tak, také niečo Alebo je to vlastne iné, to... neviem, je to, v niečom je to iné, hlavne preto, že mám rád slovanosť sci to je, sci je môj odbor, to, mám, to som vždy zbožňoval. A no, no. neviem, Master Chief je proste e, hrdina, ikona, neviem. No to je, to je fakt, no, jasné. To je najväčší borec na svete, teda. Ak no. nesúhlasí, tak to vypínajte v momente teraz <laughs> ten podcast a chodte hrať Call of Duty. <laughs> no presne, tam je tých e, ľudí viacej, no. Jo. No, no. Nie, hlavne kvôli týmto. A ja neviem, počasie už to príde s tým, tým univerzum, proste to človeka tam vťahne, neviem, keď začne čítať knihy, tak ho zaujíma nielen Master Chiefov osudov a osud a všetkých kolo toho. Mm-hmm. Také... No jasné, všetko proste je to také prepojené, tak to, to sa mi páči aj mne hlavne na tom. No dobre, no a ja som vlastne sa k Halo dostal tak, eh, ako vedel som, že je Halo už veľmi dávno, hneď ešte predtým, ako mm, eh, vyšlo, tak myslím, že som o tom čítal v Skore alebo v Leveli. Ja som si kedysi tie časaky kupoval, keď ešte nebol taký prístup na internet a tak. No a, ale proste Xbox celkovo u nás nebol nejaký známy a bolo to drahé a celkovo si myslím, že ten prvý Xbox ani moc neprerazil. Ja som no. v tej dobe ešte hodne hrával na Playstatione a tak, no ale vlastne odišiel som pracovať do Anglicka, tam som bol nejakú dobu a myslím, že v roku 2006 alebo 2007 to bolo, vtedy ešte myslím, že vyšlo Final Fantasy 12 eh, na PlayStation 2 a strašne som to drtil a bolo to úžasné. No ale bol tam sused jeden, Estonec, vlastne čo tiež robil so mnou, my sme robili v hoteli. No a mal Xbox prvý, no ale nehral na ňom. A mal, mal vlastne nejaké tri hry na tom, nejaký Doom 3 a nejaké ďalšie somariny. No a som si to požičal od neho, chcel som vlastne sa pozrieť, ako tá konzola vyzerá, ako sa na tom hrá. Samozrejme, nie som si všimol Eh, obrovské ovladače. <laughs> Tie boli proste neuveriteľné. Akože mne sa na tom hral dobre, ja nemám malé ruky, ale fakt, že boli strašne veľké. No a proste on... E, mal som tú konzolu pár dní doma, no a chcel som vyskúšať nejakú exkluzivitu a v Anglicku fakt, že není problém zohnať nejaké bazarové hry, tam sú fakt, že bazary s hrami doslova na každom rohu a kúpil som si Halo jednotku za nejakých 5 liber alebo čosi také. No a proste som si to pustil, hral som to a vtedy to ešte nebolo akože, že by ma to až tak chytilo, hej? Ale už vtedy som proste videl, že to je také čosi výnimočné jednoducho. Hlavne ten prvý level, teda druhý, keď si sa mm, dostal na to samotné Halo a videl si proste, bolo to veľké, otvorené a Jeep no. tam bol a takéto veci. To bolo strašne super. No ale ešte vravím vtedy, <clears throat> ma to tak nechytilo, ale tak nejak som sa na ten Xbox namotal a Playko 2 predsa len už, už, už dosluhovala v tej dobe. No a tak som sa rozhodol, že vlastne si kúpim 360. E, no a samozrejme prvú hru, ktorú som si k tomu kúpil, bolo Halo 3. No a vtedy som sa tak do, do toho nejak viacej zažral. ako som prešiel trojku, tak e, viac menej e, som si zahral znova jednotku, keďže chvála Bohu to funguje na novom Xboxe, aj dvojku som si zohnal a tak ďalej. A potom už to prišlo vlastne o ODST, Reach a dokonca aj stratégia Halo Wars je úplne super proste. Nie je to, nie je to strieľačka, ale stále je to Halo hra. Proste strašne to má v sebe tú atmosféru a všetko a tie vozidielka a, a ten príbeh a tie postavy proste ako keby to robilo Bungie doslova jednoducho. Presne, ale na, na Halo Wars mi jediná vec vadí, že tam je, že môžeš tak len zarobiť. To, to je shit, to je shit proste. E, ako keby tam bola kampaň singleplayerová za Covenantu, to by bolo strašne super. Ale ja si myslím, že oni to nespravili aj z toho dôvodu, že E, to by potom nepasovalo proste do Halo kanónu, vieš? Lebo prakticky konvenanti by museli vyhrať, však. A, a to by nemali... keby to, zober si, keby to zasadili, o, e, napríklad, neviem, hoci neskôr by tu kampaň posunuli o boj o Harvest, tak tam by to bolo úplne... Fíha, ty no. kokšo, to ma nenapadlo. To ma nenapadlo, ale to potom... No, ono to vlastne mohlo byť ako StarCraft. Vlastne tam sú tie tri kampane, ale oni sa neodohrávajú naraz, však, no. ale postupuje jedna za sebou. No vidíš to? Prvá kampaň mala byť že za Covenantov o tom, ako dobili Hard West a potom no, zase za ľudí to mohlo pokračovať. No, no, vidíš to? Tak my sme na to prišli, ako to mali urobiť. <laughs> no, škoda, že to neprišli aj oni. No, Dúfam, že v 343 industrii je niekto, kto vie po slovensky. <laughs> Alebo <laughs> prvo, si to stiahli, tento náš podcast. To je bolo strašne super. No ale keď už sme pri tomto, ešte pri tom Halo Wars, eh, tak eh, v najnovšom buletine, ale už aj predtým som to čítal, e, vlastne sa pýtali, e, či bude nejaká podpora v Halo 4 pre Kinect. A čo ma strašne potešilo, tak vraveli, že nie. Jednoducho Halo, Halo 4 bude jednoducho hardcore, fps a žiadny Kinect ani nič podobné to nebude podporovať. Ale zároveň dodal, že už majú vlastne ako keby, nech, nepovedal pripravené, ale vyznelo to z toho tak, že nad tým vážne rozmýšľajú, možno to už aj riešia, proste, že majú niečo, nejaký Halo projekt, ktorý fakt, že ten Kinect využije. A mňa nenapadá nič iné, iba že to bude Halo Wars proste, lebo tam by to veľmi dobre podľa mňa mohlo fungovať. No ako, nie, že, no, nič iné nemôže byť proste, lebo nespravia z toho také ako niečo, ako teraz Fable, Journey, či ak sa hej, hej, hej, hej, to nikdy nemôžu, šupne, akože to nemôžu spraviť, to by, to by už bolo proste... Nebolo by to už Halo. Nebolo by Halo a za druhé by proste tak ako keby tak pošpinili by som povedal tú sériu, lebo Prefne. no, to by bolo o ničom jednoducho. Ako kúpil by si to každý už len kvôli tomu, že to je Halo, hej? <laughs> Aj by som to hral, aj ty by si to určite hral, to verím tomu. No, tomu. ale... Hm. A kúpovať si kvôli tomu kinek? nie. Nie, to rozhodne nie. No, dobre, ja, no. Podporca Kinectu, neviem. Ja tiež, ja tiež. A ďalšia sračka, čo je, je... Um, Halo Anniversary, hej? ako to je super hra, ja neviem, tí ľudia, čo nadávajú na to, aj čo som počúval niektoré americké, anglické podcasty a proste ja nechápem, čo o tej hre vyčítajú, už len kvôli tomu, že keď si vezme, že to je jediný skutočný remake, hej? Lebo no, každé no, ostatné HD remakey proste majú iba vyššie rozlišenie a to je asi tak všetko proste. A to je tá istá hra. Kdežto Halo, for, uh, Halo Anniversary má lepky, má terminály, má komplet novú grafiku a proste No to je podľa mňa úplne super podarý remake. No ale čo som chcel povedať, že tam je vlastne tá featúra pre Kinect. Jedna z tých vecí je, že môžeš hádzať granaty typu, že grenade, alebo reload a on sa tá hra to snaží potom za teba spraviť, ale je to úplné utrpenie, je to blbosť. A je to... Vezmi, že na to... Ako? A je to zbytočné, lebo to spravíš z ako nemusíš no, tam vrieť. No, ale, ale ešte si vezmi, že by ti na to stačil headset jednoducho. Ty by si na to teoreticky aj nemal po, potrebovať Kinect, rozumieš? No veď jasné. To nedáva zmysel, akože Kinect nie je mikrofón predsa. Jako má ho zabudovaný, ale o tom to predsa nie je však. No. To by si kúpoval mikrofón za 150 eur. No ale to, <laughs> čo je úplná blbosť, že je tam ten celkom pekný mod, čo sa volá library. To je jednoducho taká vec, že ideš po leveli a zrazu zakričíš Analyze, hej? A zmení sa ti obrazovka, ako keby taký sken tam nabehne a ty vidíš e, zvýraznené nejaké predmety, ktoré sa dajú ako keby oskenovať. Potom zakričíš scan, hej? No a ono ti to oskenuje ten predmet a pridá ti to do takej e, ingiemovej e, knižnice a ty si to potom v menu môžeš prejsť a takto si môžeš tam pridávať do tej knižnice, ja neviem, zbranie, nepriateľov a vozidla a celkom až tve, že proste si to nemôžem pozrieť tieto veci, vieš? No, preto... Tak, na... pokiaľ sa to není achievement, tak mu to až tak No <laughs> jasné, achievement hunter. Ináč tento človek si kúpil Need for Speed Carbon iba kvôli tomu, aby eh, si s neho spravil achievementy, to je strašné, že? No. no <laughs> spravíš tak, generála, keď spravíš generála v Halo Wars, tak potom ťa budem volať Achievement Hunter a... Ešte a pozor, pozor, už len pol roka a nejakých 600 tisíc bodov. Ne. On ti vytvorím aj skupine, skupinu na Facebooku a budem tvoj prvý fanúšik. <laughs> no začne normálne hrávať Halo Wars zase. Aby som to <laughs> čím skôr. Hmm. Dobre, no tak poďme asi na tú štvorku, lebo už eh, No Víš, to už keď máme 10 minút, my sme vedeli keď sa aj bez toho, aby sme vedeli, že o čom vlastne rozprávame. To je pozitívne, to je super. No, no takže a na čo sme sa tu vlastne zišli? Na je to Halo 4. Konečne po dlhých 7 mesiacoch, odkedy sme dostali ten teaser na E3 2011, ktorý sa mi vlastne až tak moc nepačil popravde. Čo? Ej. no, no e, teraz to e. rovno, zruž nahrávanie, ja končím týmto. <laughs> Ešte, vieš, prečo sa mi nepačil? Pretože uh, mne to prišlo také proste také presne to, čo som čakal. A ja som chcel trošku také prekvapenie, vieš? V niečom. In, ja, ja, ono, ja, si vezmi, že ono to bolo presne ako keby legendary ending Halo 3, akorát tam boli nejaké veci naviac. Presne, a, ale vieš, mne sa nepačilo, neviem, také to bolo. je to taser, ale neviem, nič nepovedal, úplne nič. Maturčík tam zrazu mal trysky, no skade sa mu nabrali trysky, keď tam pribral, do, prebral z kryhospánku. Také to bolo, neviem, e, na tom nejako. To, to je celý ten problém toho brnenia jednoducho, že oni zatiaľ ešte nevysvetlili, ako je možné, že on tam proste 5 rokov spal a zrazu sa zobudí, hej, a no. má na sebe nové brnenie. Ako druhá vec je, že to není jetpack, to je tzv. thruster pack. No, On keby je. už bol automaticky no. zabudovaný v každom brnení. Dokonca myslím, že keď sa pozrieš na čifové brnenie strojky, už tam ho mal. Akorát, že ho nepoužíval, pretože to sa používa iba v bezvahovom stave. Tak no, no, mi to prišlo. No. Tak Mi to prišlo, no. No, ale pras... No? no? Nie, kľudne hovor. Nie, nie, ty hovor, to hovor. Ja strašne skáčem do reči, ja som za to nemám... Nie, nie to hovorí, nič je také závažné. <laughs> no, prakticky to musia vysvetliť. No a Franco Color z 343 Industries povedal, že majú vysvetlenie, ale taktiež povedal, že viac ako o nejaké vysvetlenie ide prakticky o nejak, nejakú takú evolúciu v ich dizajne. Jednoducho, že bola tá potreba, aby sa to Brne nejak zmenilo, takisto ako sa zmenilo v dvojke, ako sa zmenilo proste v trojke trošku a tak ďalej a tak ďalej. No a prakticky e, išlo tam hlavne o to, že to potrebovali posunúť znova ďalej ten dizajn. A že majú aj vysvetlenie, ktoré nejak zapadne do toho príbehu, ale že dôležitejší je ten nový dizajn, proste, že to museli urobiť, no. Ale tu máš ten, ten princíp, jak sa tá skupina fanúšikov proste vyvíjala, že z jedničky do dvojky a do trojky im to bolo jedno, prečo sa v rodine vyvíjalo, lebo to Jasné. Mm-hmm. A mhm. teraz už to 3, 4, 3 a už ľudí zaujíma, jak to je možné. Mm-hmm. Čo mm-hmm. Má, hej, hej, hej, máš pravdu, no. Proste tých fanúškov je oveľa viacej a všetko, no. Ale tak to je dobrá vec, že? Pretože to aj im hra dokárat, pretože mm, môžu ho tak proste ďalej rozvíjať jednoducho to univerzum. Kdežto keď, ak, ak zo začiatku to bolo proste viac menej iba akcia, dá sa povedať to Halo, akože malo to super príbeh a všetko úžasné pozadie už tedy vymyslené, ale podľa mňa, keď spravili jednotku, tak ešte nevedeli, do akých rozmerov sa to proste rozvinie. Ako oni nemohli vedieť, že to Halo bude mať úspech však. No presne. No. A teraz to nabralo ako gigantické rozmery, koľko miliónov ľudí to hrá. No. To je, to je na tomto super proste. A stále sa to rozvíja, tie knihy a všetko. No dobre, no a o čom sme to vlastne <laughs> hovorili? Ne, ale ešte dodám, že stále obdivujem 343, aký musia zvládať ten tlak tých fanúšikov, pretože to je fakt niečo, no to je fakt, no. príliš mnoho. Tak keď si vezmi, ja neviem, existuje vlastne nejaké iné herné štúdio, ktoré by bolo zamerané iba na jednu hru? Myslím, že asi nie. No, tak to si vezmi, že proste fanúšekovia síce, sa síce boja, ale kto iný môže povedať, že proste má štúdio, ktoré je zamerané na nič iné, iba na túto sériu a na knihy a na všetko okolo proste fakt, že sa sústredia iba na to. To je podľa mňa strašne, strašne super. Tí ľudia... Microsoft. Tak dobre, ako, áno, je to síce Microsoft, ale podľa nie, ale mňa... nie, ja to hovorím v dobrom, pretože Microsoft je obrovský. To Microsoft je, to, je obrovský, akože mne sa napríklad nepáči všetko, čo robí Microsoft, hej, akože ja ho nejak neuznávam alebo čo si, ale bohužiaľ používam Windows ako každý iný pomaly. No ale o čo mi, čo, o čo mi ide, čo som chcel povedať, že to 343 Industries, ono je vlastne dosť také samostatné, čo by som sa týk, e, čo, čo sa týka toho Halo jednoducho, lebo oni im podľa mňa veria, a vedia, že to Halo má úspech a že práve tí hráči a tí ľudia, čo sa tomu rozumia, tak oni by mali mať posledné slovo a pochybujem, že tam je nejaký e, typek e, z Microsoftu, ktorý tam príde raz za týždeň a pozrie sa a povie, že toto sa mi páči a toto sa mi nepáči. Určite nie. To nie, to nie, určite veria, ale verím, že Microsoft do toho tlačí neskutočné peniaze, lebo proste si nemôže dovoliť, aby taká silná značka proste kresla na exkluzivite, neviem, jak to povedať lepšie. Nemôže ja, stratiť no. Určite no, do toho tlačia prachy, ale si vezmi, ja som čítal, neviem na akej stránke, práve teraz k e, príležitosti tej Halo 4, ako to odhalili, tak e, e, čo to bol? To vlastne nebol herný magazín, to skôr bolo nejaké, nejaké, nejaké um, americké noviny alebo čo si, ale tiež tam majú nejakú sekciu o týchto veciach. A tam bolo proste spomenuté, že na mer- merchandise uh, Halo, ako čo sú tieto figurky a podobné veci, no. zarobili uh, vlastne za tú históriu 3 bilióny dolárov už. No, <laughs> to masaker. Dosť nie, no. No. A to, ešte, ešte tam to... bola taká zaujímavá informácia, že hier sa vlastne predalo dohromady 40 e, miliónov. Všetkých Halo hier. Vidíš, to je značka. A no. nemusí mať, ja, a hrajú to ľudia rôznych vekových kategórií, Ja. Jasné. A to je na tomto krásne, že to Halo prakticky e, ako má obrovskú komunitu. Asi vezmi, že sú tam síce ľudia, čo vlastne ako napríklad ja, alebo ty, že aj si multiak zahrajú, aj knihu prečíta, aj singláčik baví, ale si vezmi, že tá, to Halo je také proste, e, takú má širokú ponuku tých vecí, čo sa tam dá robiť. Proste je komunita čisto zaveraná napríklad na Forge a robia svoje mapy, hej? Ako Forge Hub stránka. No, presne. To je proste sú ľudia, ktorí žerú iba kampaň, ako Mythic Tyrant, proste on je blázon jednoducho do tej kampane a prechádza to na legendary so za všetkými zapnutými lepkami, čo je akože úplne šialenstvo jednoducho. Ja som to zatiaľ ani neskúšal, ale to je proste mm. niečo strašné jednoducho, ozaj. Alebo proste, mm, ja neviem, no. Napríklad Halo je v MLG, že? Čo je vlastne profesionálna herná liga zarábajú proste peniaze, že hrajú Halo. Jednoducho to Halo má fakt, že strašne široký záber. Strašne široký. No, alebo sú dokonca ľudia, čo proste hrajú viac menej iba Firefight. No, no to sú tí, čo hlavne sú XP rank. <laughs> <laughs> no aj to je možné, no. Ale že sa to lepšie dá bustiť v kampani, som počul, že sú tam nejaké také miesta špeciálne, kde sa to dá nabustiť. Boli, boli, ale neviem, kedy naposledy bol update taký, že už sa to nedá A potom ťa hodí naspäť na iný server. A dokonca aj v Custom Challenge, že sa to dá nejak nechutne nabustovať. Aj som videl nejaký e, návod na Halo Waypointe, ale neskúšal som to, pretože mi to prišlo také ako to už zo zabavou určite nemá nič spoločné. Ničo, nič taký vysoký rang nabral, hej, hej, sa. E, ja? Ale prosím, však ja som iba legenda a to hrám odkedy to vyšlo. Toto hádama nechceš, prosím ťa, upozrievať z takéhoto svinstva. No vieš čo, ja to, ja to, ja to idem vypnúť teraz. <laughs> Ale nie, ale nie. No dobre, tak je, eh, skúsme teda sa konečne posunúť tej štvorke, už sme sa tam posúvali dlho. No, takže ja som už vlastne na blogu spravil nejaké zhrnutie, ešte sa musím, teda nie, nechcem povedať, že pochváliť, ale musím povedať, že keď eh, to 5. marca, keď síce nebolo potvrdené, že tie informácie dostaneme, ale už to bolo proste strašne jasné, hej, všetci to hovorili. No tak od rána od 7. prakticky som sedel na počítači a refreshoval som Waypoint a neviem aké ďalšie stránky a čakal som teda, kedy sa už objavia nejaké informácie. Takže ja som bol jeden z prvých, jeden z prvých, ktorý to všetko vedel. Teda z prvých eh, miliard. Cítiš to, cítiš, cítim tu za len samochvále, neviem. <laughs> A e, Nie, ja som iba chcel povedať, že ako som strašne dedikovaný. Halo. Áno, áno, takto som to myslel. Veď, Presne. Ja tak obdem. ma pochváľ aspoň trochu. Čo, chválim ťa. Ty si ešte väčší fanúšik, ešte väčšia, to som si oh, ale nie. <laughs> ale nemáš figurku Masterchefa. Ah. To nemám, no, do frasa, to je pravda. Uh, no, ja som pozeral v Brlohu, ale tam majú len nejaké z Halo Ridge a tie ani moc nechcem popravde. Ja minule som pozeral na eBay, aby som si objednal asi Forge, lebo Forge je pre mňa ja, hrdina. Ja. Jasné, Forge je super postava. Veľmi dobrá. To je, ja mám tiež rád Forgea. On sa vlastne tak neuveriteľne hrdinsky obetoval, že to je vlastne, si myslím, že určite jedna z najlepších postav. Nieká z príbeh, čo keď to ostatní nehrali. Ježiš, no. ja sa ospravedlňujem, ja sa ospravedlňujem. Ale viete čo, ale nie fakt. Akože, keď už doteraz niekto neprešiel Harst, eh, Halo Wars, tak ma to ako netrapí, sorry. Ja vám to prezraním všetko, mňa to nezaujíma. Kto to doteraz neprešiel, tak to ani nepočúva. ha. teraz myslíte na <laughs> minútu dve. <laughs> no, takže už, už fakt poďme k tej Halo 4. Takže, ako som tam od rana sedel, hej. <laughs> No. no tak asi okolo nejakej druhej poobede, teda už predtým boli dva obrázky, čo likli niekomu, alebo teda proste boli zverejnené skôr, ako padlo embargo, <clears throat> tak prišlo video. A dozvedeli sme sa dosť veľa vecí. Konečne prvýkrát sme videli vlastne naživo, ako vyzerá Halo v engine. Sice viac menej by som povedal, že E, až tak moc nám toho asi neukázali, by som povedal. Asi, asi fakt, že moc nie. Skôr by som povedal, že teraz je ešte viacej otázok, ako bolo predtým, ako sme to video videli. Čo ty na to? Presne. No. no ako ukázali tú, neviem, oni sa snažili ukázať tú lepšiu časť, ale pritom pre mňa ako osobne ukázali tú horšiu časť, multiplayer. Neviem, ja skôr a single. Vidíš, to je tak, ja som nepovedal, že, že horšiu. Zase ja to vidím tak, ja to mám tak 50 na 50, lebo keď sa to tak vezme, tak ja nehrávam ani žiadnu inú multiplayerovú hru, iba Halo, vieš? Akože ja, ja, som... zase, áno. Ako, no? Tu je rozdiel, vidíš, ten medzi fanúšikmi. Mňa napríklad zaujíma skôr ten príbeh z Hale a multiplayer je taký vedlejší. A pričom ostatní ľudia veci baví multiak ako príbeh. Že to mm. je... mm-hmm. A niektorí ľudia dokonca ani neprešli kampaň a vôbec to Pre. nepoznajú a Viem, minule som napríklad sa rozprával a dokonca niektorí ľudia ani nevedia, čo to znamená 117, hej? No, ja... Ale ja, ako, ja, ja, ja, ja, ja to neviem, ako v pohode tak proste hrajú to ozaj, že iba kvôli tomu múťaku, chápeš to? To je podľa mňa fajn, no akože teraz sa aspoň ukáže, že aká je tá hra fakt, že taká veľká, široká, ponúka veľa možností a proste každý si tam nájde niečo to, čo ho baví, no. No jasné. No. No ale keď už sme proste pri tom úťaku, tak si vezmi napríklad, že jedna z vecí, teda, ktoré sme sa dozvedeli o tej štvorke je, že aj príbeh, e, teda, pardon, že aj multiplayer bude mať nejaké zakomponovanie v príbehu. Ako to je podľa mňa zaujímavý prvok a mne sa to páči jednoducho. No a teraz s odstupom času si e, uvedomujeme, že sme na to čakali <laughs> už predtým, že prečo vlastne červení bojujú proti motým. No áno, áno. Ja si vieš, čo myslím, že oni sa možno inšpirovali trošku aj tým um, Red versus Blue Machinimou jednoducho. Lebo ona no. je strašne populárna a neviem, či aj nemali nejaký obsah dokonca na Halo 3 Legendary edícii. Takže oni ich asi aj dosť podporujú, Microsoft by som povedal. Takže no, možno aj tam niekde sa už objavila taká, taká myšlienka, že by sme mohli nejak aj ten multiplier proste zakomponovať do toho príbehu. Ako ja neverím tomu, že <clears throat> to bude, že budem pozerať nejaké cutsceny, multiplayery, to asi nie. Ale som zvedavý, že kde nám to predstavia, alebo kde v tej hre vlastne nájdeš e, to miesto, že kde sa dozvieš proste, ako ten multiplayer Áno, podľa mňa to bude, neviem, oni takto ohlasia, ale bude to isto nejaký terminál, kde nájdeš na v kampane. Ako myslíš, že to bude fakt, že iba takáto nejaká informatívna vec, že v tom multiplayeri samotnom nebude vôbec nič? Neviem, neviem, môžem, môžem nahádzať, ale ja si to myslím, že to bude tak, tak, to bolo, neviem, terminálov väčšinou také len bývajú také informácie, mm. infošky. No a, ale ešte minimálne povedali, že síce, čo je ináš super vec však, že tie mapy nebudú ako v Ríči jednoducho uh, eh, uh, eh, vyťahnuté z kampane aj, ani nič podobné, ale čisto od začiatku, od nuly jednoducho navrhnuté <clears throat> čisto na mulťak jednoducho. To je proste úžasná, mi, úžasná no, vec. To sa mi strašne páči, lebo je to iné, nebude to obohraté no. z kampane. Pres, ja, kampaň presne tak. 3 30, 4 krát a máš dať potom útek a zase vidíš toto a o. Že, že. Strašne sa to opozerá. Jednoducho to Halo Reach po nejakej dobe proste vy, mi pripadá také bez farieb jednoducho. Vieš, také mm, opozerané. No presne. Aj, neviem, teraz v poslednom čase, keď sme hrávali, tak stále, stále hráš len tie isté mapy, lebo ľudia sú na tie mapy tak zvykli a stále vám no. volia tie isté mapy a to je proste, neviem, ten systém by mali trochu zmeniť, lebo to je... To si asi necháme na ďalší podcast, lebo tam budeme kričať, nadávať a nebudeme no, rozčúvať o, o, pri Halo 4 však. Teda. No, a ten podcast ľudia budú púšťať asi až po 10, lebo tam bude strašne veľa vôbec. Hej, hej, hej, ako pripravte sa, že na budúci podcast neviem ešte kedy to spravíme, ale to bude niečo strašné, tam sa bude nadávať, hrešiť proste, budeme ukazovať e, zadky do kamer a podobné <laughs> veci. No, takže asi tak. Ale nie, video nebude, to bol iba vtip. <clears throat> no, takže hej, tie multiplayerové mapy a strašne dobre vyzerajú, že? To treba povedať tiež. Fiate sa mi páči, vieš, e, nie s tým mechom, ale tá druhá. Lebo tá druhá, taká, tá druhá. Ale to je, vieš, ako mi to príde, keď si porovnáš, e, vlastne, keď sa pozrieš na to Halo, tak e, po technickej stránke to síce vyzerá ako, ako Reach, hej, trošku, ale no. zase po farebnej stránke viacej ako Halo 3. Presne. Je to Že... viacej farebnejšie, nie je také a... temnejšie ako Reach. Ale plus to ešte to vyzerá lepšie ako všetky tie hry dohromady. No, no, no. <laughs> strašne to, je... to má, neviem, strašne sa mi to páči. Zatiaľ. Mm, no jasné, jasné. No a čo k tým mapám ešte? No a to som chcel ešte povedať, že takisto vlastne Frank O'Connor povedal, že tie mapy síce e, nie sú z kampanie, ale každá tam jedna mapa sa odohráva vlastne na nejakom mieste, ktoré vlastne v tej kampani navštívime. Jako nie presne tú mapu, ale to miesto, vieš čo myslím? Jasné. Takže je to musia, tak... musia, nemôžu vymýšľať úplne na mape z ničoho. Proste, no. to nejako... Ako keď si vezmeš napríklad, <clears throat> že tie mapy v Halo Reach sú e, vyťahnuté z kampane. Jako nie všetky, dajme tomu totálne, napríklad taký ten Reflection, to je mapa, ktorá bola už Halo 2 a potom tú mapu dali do kampane a potom z kampane ho vyťahli do moťaku, to už je zamotané, to je strašné. Ale mhm. proste niektoré tie eh, mapy, a čo som to chcel povedať? <clears throat> Ako... som <laughs> sa teraz zamotal sám do seba. Čo, e, čo som začal hovoriť? Map, niečo s mapami sú z kampane. Neviem, ja, jasné, jasné, už viem, jasné. No proste, keď vytiahneš nejakú uh, mapu z kampane, proste nejaký úsek hry, tak povedz mi proste, ako to môže byť dobrá multiplayerová mapa. Jako ja chápem, že <clears throat> oni tie mapy ďalej e, akože ešte upravili. Jasné, že to nie sú úplne kopie tých priestorov, čo boli v kampani, ale veď proste ten samotný nápad jednoducho podľa mňa není dobrý. Vôbec, nepači, neviem. Mne sa páči, keď sú mapy symetrické, úplne modrý začínajú rovnako, ak červení majú úplne rovnaké možnosti. E, jedna brokovnica, jedna snajperka, jeden raketomet a nie na niektorých mapách máš po dve raketom, po dve e, tie snajperky. Neviem, to je... Tak zase podľa mňa nemusí byť tá mapa úplne symetrická, hej? Ale zase, neviem, no, čo ja viem. Ja, ja som dostal som symetrický, alebo <clears throat> neviem, potom mapy také, kde máš, stále sa spavneš na tom istom mieste, e, neviem. No tak to je o ničom. nie, v Halo 3 bola taká mapa, e, počkej, ja neviem, jak slovo. A stále, stále, neviem, ja aspoň... A tak to nie je možné, tak si vezmi, keby si, keď ten druhý tým potom vie, kde sa spavuješ a stal by tam s brokovnicou. Tak, tak to bolo, tak sa to nepovolalo, už nič tomu neviem. Spartian Squad na nej bol dole si mal dva golfy, veštora. A väčšinou ma stále spamovalo hore, lebo dole vlastne, lebo ostatní stále kempili hore pri tom spartianskom manevri. A to sa mi páčilo, to malo ten štýl dobývania, kde sme sa stále... Aha, jasné, jasné, no. No dobre, už prestaňme oriči do frasa, zase sme odbočili odtiaľ preč. No tie mapy v Halo 4 za jedno e, vyzerajú perfektne už len kvôli tomu, že sú navrhnuté čisto pre muťak. Tam je to fakt, že vidno jednoducho, že to je proste kompetitív mapa, založená na to, aby sa tam tí ľudia jednoducho kosili Proste to vyzerá strašne dobre. Aj po grafickej stránke je to skvelé, proste to halo postupilo a znova je to dobré aj kvôli tomu, že... E, čo som to chcel znova povedať? <clears throat> som sa strašne zamotal som sa strašne zamotal. No proste skvelo vyzerajú jednoducho tie mapy, fakt. A, to a takto ten art, art design jednoducho je super. Si vezmi, yeah. že obidve tie mapy, čo nám prestali, sú fakt unikátne. Si vezmi tá je celá zaliata slnkom. Proste fakt, že tam vynikajú tie nové perfektné svetelné efekty. Tie druhé zase je taký obrovský mech. Už teraz viem, že obidve mapy budem mať rád jednoducho. No, len, len aby, len aby, že by to nedopadlo tak, jak teraz, že už sa začínajú niektoré mapy sa zhnusovať. Ale vieš čo, to je, v to je proste, tam, tam sú iné problémy, jednoducho by som povedal. Tam je to pokazené niečím iným. Tam je tých problémov viacej a necháme si to fakt, že na budúce. Späť k štyrke, čo hovoríš na zvuk? Ne, mne to ten zvuk strašne páči. Tie, tie zvuky zbraní, ktoré ešte poopravovali trochu, tak to je... To je proste presne aj to som písal v článku, že jednoducho ja som není až tak moc jednoducho zaťažený na nejaké zvuky. A to aj možno kvôli tomu, že proste tie zvuky nikdy tak moc nevynikajú v tej hre. Ale tie zvuky v Halo 4 si vezme, že tam sme počuli možno pár sekúnd z multiplayeru, kde tie zvuky boli ale to proste, Ježiš Kriste, to, toľko zvukov naraz tam bolo, ale každý ten zvuk taký, taký, taký m, mm, prenikavý, taký super, taký, ako by som to nazval, ja neviem, proste, mám taký pocit, že... tam proste pasoval, neviem. Presne, presne, proste strašne taký výrazný, mm, no, no, no po tejto stránke som ni, nič také jednoducho som nevidel. Asi ten Sotaro Tojima, čo je ten Japonec, ktorý robil na Metal Gear Solid 4 asi fakt, že vie, čo robí, lebo podľa mňa minimálne po tejto stránke, ako verím aj, že aj po ostatných, ale po tejto stránke proste to schová do vrecka proste nielen ostatné Halo hry, ale aj proste všetko ostatné. Už len keď si vezmi, že neviem, ty si asi Anniversary ešte nehral, ale proste tam ne. sú tiež prerobené zvuky zbraní, tak oni zniejú fakt, že úplne, úplne, úplne skvelo. Úplne také, také, mm, proste napríklad keď prebíja zbraň, tak to nie je len nejaký zvuk, ako to klikne, ale napríklad počuješ, dáš, dáš si raketomet, hej, počuješ, ako tam jednoducho dáva tú raketu, ako to nejak zahrká, zahrka, zašuští a potom ešte znova, ako si to dávaš na pleco, proste to je poskladané zo mnoho viacej zvukov a normálne <laughs> doslova človeka baví prebíjať rakety, lebo sa mu ten zvuk páči, akože to je sila celkom, no. Hmm, ako u mňa, keď brtajem, už teraz sa teším, keď bude nejaká maličká mapa, 8 ľudia a toľko zvukov. Neviem, to bude rád. A tá dynamika, keď budú, um, tak teraz, keď hraješ anniversary mapa, kde sú Spartania najrychlejší hey. bez armor ability, tak to bude úplná rúbanica, to, to bude niečo neskutočné. Mm-hmm. A asi to tempo sa zvýši ozaj oveľa jednoducho. No? Presne, lebo teraz mi to pripadá také, teraz ide hlavne na presnosť. Mm-hmm. V tomto, v Je to ale... fakt, no. Mne sa tá hra mhm. zdala rýchlejšia ako no, tie okay. predtým, ale to iba kvôli tomu, že ja stále používam šprint. No, jasné. Hej. To asi... Kdežto keď napríklad sa stane, hej, že ti bugne hru na začiatku a nemáš abilitu, však ako aj pred chvíľočkou, čo sa nám stalo, tak jednoducho ty zistíš, že ty sa hýbeš ako slimák proste, úplne, úplne pomaly. Prakticky len kvôli tomu šprintu e, tá hra je pomalá. Ale vidíš, to, toto zase, tomu nerozumiem, lebo jak to vysvetliť? Sparkine boli niek- odjak živa, odkedy ich proste napichali, tak boli oveľa rýchlejší než obyčajní ľudia. Mm. A mhm. pritom keď si zoberieš rič, tak si pomaly. Ešte si pomalejšie, ak Master Chief, normálne, neviem. Keby Jasné, ne, hej, ne, hej. Mal byť armor, no, sa sprint ability, ale mal by aj o mnoho rýchlejšie, nie tam. Mm, hmm Trošku rýchlejšie hey, Master Chief. Ja si trošku myslím, že toto sa týka viacej takého gameplayu a snažia sa to nejak vybalancovať. Ako ja by som sa za nich nehneval na to, že behaš pomalšie kvôli tomu, že proste by si nemal, lebo Master Chief je rýchly, ale proste Nie, tak, či tak sa im to nepodarilo, ak si až tak vybalancovať, neviem, no nepáči sa mi tá rýchlosť pretená, lebo keď máš inú ability, tak si pomaly proste. Mm-hmm. Neviem, to je... No jasne, to, strašne je... pomaly, no. Preto ani nepoužívam nič iné ako šprint. No. Jako občas si zapnem, ani neviem čo. Ako skúšal som všetko, ale vždycky to je iba šprint, no. Ne, mne sa dobre hralo aj s hologramom. Hej, hej, hej, to je, to je hm. akože zaujímavá vec, ale moc to, moc to nevidím ľudí používať popravde. Málo kto to používa. No, to je, neviem. Lebo to je, neviem, Mm. Obč- to musíš natrafiť na takých hlupakov, ktorí ti na to na- naletia proste. Mm. A, alebo sa proste, alebo nejak spolupracovať viacej v týme. Doslova, že niekto tam ten hologram má a používa ho jednoducho. Vieš, no. a dáva tým výhodu ostatným, alebo proste vieš, ako napríklad ten systém, že ty desika stojíš, vytnú ťa na radare, niekto príde ku tebe, ale pritom vedľa teba je neviditeľný, čo čupí a odpáli ho brokovnicou, vieš a to musí byť tímová spolupráca. A my, my hráme väčšinou dvaja spolu. Hej, ten... no a to ešte málo kedy, keďže, lebo napríklad ako dneska som mal taký úžasný deň, že asi dvakrát som bol v pluse a no, škoda reči. To nelen mňa <laughs> zase. no proste, proste, proste ten prístup, ako čo zatiaľ ukázali z toho múťaku, eh, hlavne čo sa týka tých mám a to, že tá hra je rýchlejšia a tak to je veľmi dobre jednoducho. Podľa mňa to je úplne ten správny krok, kde mali ten multiplayer posun. Sice toho veľa ešte nevieme, ale jednoducho tie kroky, čo zatiaľ vieme, že spravili, podľa mňa strašne super jednoducho, ozaj. No a ďalšia vec, keby sme sa mali posunúť ďalej v tej štvorke, e, eh, z toho, čo málo game, gameplayu, čo sme videli, je vidno, že proste tá hra je nielen rýchlejšia, že sa proste, ja neviem, možno rýchlejšie hýbeš alebo čo si, a že je to také dravejšie a že zvuky sú tam také prenikavé. Ale on to je rýchlejšie aj kvôli tomu, také zaujímavejšie, že keď si pozrieš tak aj hud proste, ako sa hýbeš, tak sa celý no. otrasa jednoducho. To je, to je podľa mňa taký maličký síce detail, ale konec koncov proste to spôsobí to, že ten človek má taký you know, a vžije proste do tej Áno, áno, aj sa vžije, presne, proste vžije sa viacej do toho Spartana a má to taký lepší zážitok proste. A ešte to skombinuješ proste s tou rýchlosťou, s tými zvukami a so všetkým, podľa mňa to bude, joj, krásne niečo. Radosť, už normálne nemôžem dočkať, keď to vyjde, neviem, už preobjednávka bude rovno a... No a, no jasné, jasné. No? Ešte chceme vedieť, že čo tam bude v tých eh, edíciách jednotlivých, to ešte tiež nevieme. Neviem, tak limitku rozhodne, hoci uvidíme, čo bude v limitke, keď už tam... Jako už len kvôli tomu, že, že to je limitka. Ako napríklad Halo 3 nemala nejakú, čo ja viem, keď to porovnáš s Richom, tak fakt tá limitka nebola nejaká extra. Ale je to limitka, to nemá každý, to je v tom. No. <laughs> tak teraz neviem, Rich limitku kúpe, predávajú ľudia po 12 eur, to je normálne hamba, to je človeče a taká limitka, čo je fakt, že klobúk mm. dole. Mm. Tak si vezme, že nová stojí 30 brlohu, že? No a to je to je podľa mňa škoda, lebo to je fakt skvelá lícka, ktorá si zaslúži vyššiu hodnotu. Mm. Tak ja som rád, že je taká lacná. Ako, <laughs> to, na jednej strane to je dobré, a na druhej strane, čo ja viem. Mm. Mm. Nemá, tak... No, je to fakt super. Podoba sa to, no to je vlastne skoro to istá linka ako Alan Wake, kde si mal knihu, ktorá dotvárala príbeh. Že to je... Mm. No jasné, presne, presne. Sice tu som nevidel, ale viem, o čom hovoríš. Hej, hej, proste ten denník doktorky Hozejovej, to bola proste úplná pecka. Jednoducho taký bonus ku hre som ešte nevidel jednoducho. No a pána ešte, ako ten denník vyzerá, mi sa strašne páči, ako ten denník vyzerá, tak ako je viazaný proste ten, ten hey. Aj plus sa mi páčia tie ďalšie bonusy, čo tam sú, kadejaké rôzne správy, vypíši a tie, mm. to fakt sa mi páči. Tie... celé to je prepojené, jednoducho, ako to ty čítaš, jednoducho, tak vždycky o čom tam píše, tak tam máš nejaký ústrižok z novín ako keby, alebo čipovú kartu doktorky Hoziovej, z ktorou sa dostávala do svojho labaku a UNSCO uh-huh. znak a, a mapu proste, kde boli jednotlivé útoky, e, keď prišiel Kavenant na Ridge a všetky tieto veci, to je super proste. Super. Takéto niečo by mali dať do štvorky limitky. Proste nemali by, podľa mňa, mali by si dať na tom záležať, proste už len kvôli tomu, že tá reach limitka bola taká výnimočná, že ak aj ju neprekonajú s tou štvorkovou, tak by sa mali snažiť fakt, aby, vieš, no. No ja dúfam, že tam, dúfam, že tam nebudú chcieť dať nejaké in-game bonusy. Pane Bože, nech nespravia to, že limitka bude obsahovať e, špeciálne farebné úpravy pre tvojho Spartana 4 a budeš si môcť dať na hlavu hviezdičku namiesto kocky a podobné veci proste. Prosím. No, to, toho sa bojím, lebo teraz je nový trend, kde dávať in-game bonusy a takéto. Nepoviem, e, v Livíč limitke bol in-game bonus, jasné aj pre Avatara tam bol ten Falcon, čo to bolo. Mm-hmm. Hej, a tak to je, ani, ani to nechcem proste. Ne, mne e, to také, poteší to, hlavne keď si kúpiš limitku, ale... Ja viem, za... ale hlavne, no tak máš pravdu, vlastne hlavne nie, aby tam nebolo nič ingameové jednoducho. To, to je proste trend, ktorý je spojený aj s tým všetkými DLCčkami a s tým, že DLCčko pomaly je ohlasené skôr ako hra vyjde, rozumieš to? To je proste celé smiešne. Jednoducho celé no. tie ingameové doplnky, prakticky jednoducho to, čo by si si kúpil tak či tak, ti dajú akože bonus, hej? Jako, jako pri tom eh, Street Fighter X Tekken, kde vlastne hráči zistili, že to DLC proste s postavami, ktoré si hráči majú kúpiť potom, ako tá hra vyjde, je už prakticky na tom DVDčku, hej? To je to je čo za sračka proste. Sorry, ale to je, len, sračka to, proste. To je len zdieranie fanúšikov a dúfam, že Microsoft a 343 si budú natoľko hriť fanúšikov, že také niečo nezrobia a neviem, keď si pamätáš, jak vyšlo Halo 3, tak potom tuším po nejakom čase dali jeden, jedno DLT. Áno, no to je super. to je super. Kúpil si ODSTčko a tam si mal celý multiplayer trojky. Zada, no, zada, no a to je sila, to je sila. Proste to som v živote ešte taký bonus proste k hre nevidel jednoducho. No to je klobúk dole, lebo to už, to už, to už, je, to už sú páni pre mňa. Neviem. Áno, áno, presne tak. Ja si myslím, že potom, čo ukázali ako aj celkovo, ak sa starajú o komunitu a o waypoint a snažia sa proste aj s, tou komuniko- s komunitou nejak spolupracovať, že oni proste majú asi ten správny prístup a myslím, že po všetkých stránkach aj tá limitka bude zaujímavo vyzerať. Akože stále, ja už ani neviem, že čo by tam asi také mohlo byť v tej štvorke. A, ale... a čo v legendárne môže byť, keď už si mal... Aj, ja, ja, no, neviem, no. Však my, ty si mal taký nápad, že by tam mohli dať e, topánky napríklad, v Halo 5 keby vyšiel oblek, a v Halo 6 by dali helmu, vieš. <laughs> Jasné. Nie, to ale... bolo srandovné, no. Ale nie, jasne, to je blbosť, no. No dobre, no. A čo ďalej sme sa dozvedeli o multiplayeri? No to je asi najkontroverznejšia vec. O tom všetci debatujú a to je vlastne vec, ktorá hneď prvý deň ako toho 5. marca, keď to všetko zverejnili, tieto nové veci, tak hneď ten deň, behom doslova pár minút a hodín, rozdelilo Hello fanúšikov na dva tábory. A to sú vlastne tzv. perky, multiplayery a nastaviteľné loadouty. Hm. Čo si to o tom myslíš? Počulo, že, to sa mi počulo, keď povedal ten pán, e, to, som bol, že to nie sú v podstate perky, to je Franko úplne iný systém, jasne, no. No, ktoré oni vymysleli, v podstate, že to je niečo iné. Nie je to proste Hej, perky. Ako, on, on doslova nepoužil slovo perky, ale povedal, že si budeš môcť nielen upravovať to, ako vyzeráš, ale taktiež si budeš môcť e, upravovať e, gameplay. No. Určitými vecami. Áno, bude tam nejaký systém, že si nejaké tie veci budeš postupne odomykať, ale že to nebude ani ako v Battlefielde, ani ako v Call of Duty a že majú nejaký vlastný systém, ktorý viac menej je Halo. Hm, ja, by som to privítal, keby to bolo tak, to už teraz v podstate nemôžu, ale keď to bolo prepojené teda tá Halo 3, kde si mohol získať Recon Armor, len ak si mal splnený všetky Vidmaster Challenge, čo a? má málo kto. To bolo úplne skvelé, to sa mi páčilo strašne. Ale a no- by Som... No? No to je no. podľa mňa príliš zase niečo ťažké, aby si, si odomkol niečo v múte, ako to by bolo <laughs> zase nespravodlivé. Keby si tak to, niečo mal to iba tým, že hráš múťak, tak si to proste odomkneš, niektorí možno skôr, niektorí ne, neskôr, ale asi by som nechcel, aby moji fanúšikovia splňali E, nejaké windmastre kvôli tomu, aby si mohli otvoriť e, proste niečo do multiaku. To asi nie. Na to mám zase ja rozličný názor, lebo si myslím, že niektoré veci by mali dosiahnuť len tí hráči, ktorí na to fakt len majú, ako, ktorí sú tak dobrí, neviem, dal by som... E, ja, ja, Overkill, ja si... alebo Kill Taker a Discash taký armor, ale neviem, ako dobre, to, to ja ťa chápem. No. Áno, áno, áno. Čo sa týka nejakých vizuálnych doplnkov, proste, ktoré nebudú mať vplyv na hru, tak áno, to by mohli Hej. spraviť. Hej, že proste pozrie sa, áno, na naši proste splnil všetky Winvastre a Mariko Narmor. Proste to je v pohode ale určite by som takýmto štýlom nechcel, aby sa odomýkali proste nejaké upgrady v hre. Presne, a vieš čo, ja tie upgrady v hre ani nechcem. Chcem, aby to bolo dropouty, aby si si proste vydvihol ten overshield, neviditeľnosť a nič iné, aby sa toto nemenilo, lebo potom, e, potom si rovno môžem zahrať 1002, kde si navolím vlastnú postavu, lebo mm. o čom to je, že si, si navolíš, neviem, vieš o trochu rýchlejšie, alebo neviem. Ale vieš, to je, to je práve to, že my ešte nevieme, čo to bude, rozumieš to? No. To je v tom, že teraz alebo Teraz ak budú... No, hovor. Rozdielujú ľudí to, o čom vôbec nevedia. To je v tom, že mm. nevieme proste nič, len že to tam bude. Mhm. Mm. Mm, to však to, a napríklad aj tie loadouty, netušíme, čo to bude proste. Napríklad loadouty e, ohlasili pre Halo Reach a všetci si mysleli, že Ježiši Kriste, budeš, že to budú loadouty ako Call of Duty. A pritom to je niečo úplne iné. Tam máš proste nejaký druh zbrane a za tým máš proste armorability. To je, to, je to síce loadout, ale absolútne nie taký, ako bývajú v Call of Duty a Medal of Honor a Battlefield. Presne. To je niečo úplne iné proste, to je Halo jednoducho. No. Lebo ti to navolili oni a ty si musíš podľa toho zvyknúť, alebo sa tak naučiť tým hrať, čo ti oni dali. To je, Áno, to, to je niečo úplne iné jednoducho. To nie je, že niekto má výhodu, niekto má nevýhodu. Teda ak e, nebudeme hovoriť o Armorlocku však. No, no tak toto to, to je inokedy. <laughs> No takže vlastne dozvedeli sa, že sme sa, že to tam bude niečo odomykať, ale nevieme, čo to bude. No. Ako... Ja, hm. ja by som privítal, keby sa to e, ako len vizuálne veci, keby sa odomykali aj napríklad v kampane, že nemám múťaku. Mm-hmm. Napriek celým týmto, neviem, ja by som privítal, keby sa ti to odomkalo postupne, tak to je v ríči, keď niek- neviem, ja a hlavne to... nie, aby tam nebol kredit systém. Alebo možno tam budú proste dva systémy jednoducho. Budú tam aj kredity a za tie si budeš môcť nakupovať vizuálne doplnky a potom tam bude nejaký e, rating systém nový a, alebo proste niečo iné a to bude zase, od toho budú závislé tie, neviem, tie upgrady a tieto veci, ja neviem. Pre, ja by som privítal štyrke nový iný, proste ten ranking systém, lebo teraz, ako už sme sa minulé bavili o tom, že proste tí hráči nemajú túžbu vôbec vyhrávať. Hráš Crank King a ľudia idú na čili. Mm. Proste by som chcel, aby tí ľudia proste išli na ten hill, že aby sa snažili proste vyhrať ten zápas. No jasné, to, to je, to je proste tá sračka, ten, ale už za seba sa bavíme o Riči. <clears throat> Nie, ako to sa bavíme stále v rámci štyrky, že čo by sme tam chceli mať. Hej, hej, hej, aby to nebolo také ako v Riči proste, aby tam bol nejaký rating systém, ktorý proste potrestá hráčov, ktorí nerobia to, čo by mali robiť. Presne, a by som trestal tých hráčov, ktorí stoja, ktorí sa predčasne odpájajú a takisto, to by som im by som, keď budú kredity, tak by som im stiahol po 10 tisíc kreditov. Vieš, keby, vieš, keby boli e, 3-4-3 e, e, páni, keby tam bol nejaký moderátor, proste, ktorý by sa mohol pripojiť do nejakej hry a pozorovať, čo sa tam deje. A keby tam on ne, našiel nejakého <laughs> úzra, tak by mu dal ban napríklad. <laughs> <laughs> to... No tak to, to, to by bolo super, ale to by museli mať viacej ako 200 zamestnancov. No. <laughs> o mnoho viacej. No. No, možno, no, nejdem hovoriť nič, ale tak, hej, proste ten systém by mal byť taký, aby jednoducho nutil hráčov k tomu, aby hrali tímovo a aby sa snažili vyhrávať proste. Aj, aby no, nekazili... No, no, aj, aj, každý hraje aj kľudne aj sám, len aby sa snažili proste o jednu vec a ne polovička týmu je nad a polovička týmu sa snaží o objektív. A také to mhm. je. Neviem. Jasné, to je sračka jednoducho. Niekto ide hrať eh, proste eh, King of the Hill iba preto, aby splnil proste nejaký challenge na kily alebo na granaty a podobné veci. Presne. A zase aj keď nahráš, eh, keď kradneš vlajku, tak ideš, rovne sa pre vlajku, áno, ukradneš vlajku, vyberieš von a si tam sám. No a všetci serú na teba, no. A každý o lankili. A to je, to je ten problém v, v líči. Mm. také niečo by som vôbec nechcel by som bol sklamaný. Ako hral by som to, len by to bolo sklamanie trochu. Mm. No trochu sklamanie. Mm. No jasné, no. Mm. Dobre, no tak si skúsme sa znova ďalej posunúť. Čo sme sa ešte dozvedeli? O Muťaku. Mm, čo povieš, e, no ďalšia vec, čo je vlastne predstavené, že vlastne v štvorke e, budeme hrať za Spartanov 4, čo e, oni ešte nejak, neboli predstavení. Jedine, kde boli spomenutí je Halo Glasslands, čo je vlastne e, kniha. Nie je to najnovšia kniha, ale vlastne je to jediná kniha, ktorá sa odohráva, dá sa povedať, že po Halo 3, vlastne nadvezuje na to, čo sa stalo. Tým pádom a je to ako keby také pozadie pred Halo 4. A akurát som sa dneska dočítal dokonca, že aj pokračovanie Glasslands vyjde eš, ešte pred Halo 4. No a jednoducho tam sme sa v tom Glasslands dozvedeli e, o novom projekte spartanskom, čo je vlastne Spartan 4 a vlastne za týchto typkov budeme hrať e, budeme hrať v multiaku. To je tiež také niečo, ja neviem, zaujímavé. Ako nevieme o, o, o tom, čo ešte tí Spartani 4 sú vlastne, jedine čo vieme, že vlastne e, ten Spartan 4 program je o tom, že už to nebude o deťoch, nebude sa, nebudú sa trénovať deti od e, útleho veku 6 rokov, ako to bolo napríklad pri Spartanoch 2 e, a 3, ale prakticky to budú dospelí ľudia, ktorí buď budú vybraní, alebo to budú dobrovoľníci. Proste dospelí ľudia, ktorí budú chcieť sa zúčastniť, tak vlastne takýmto štýlom jednoducho. A pre mňa to je zase len omačka, lebo v múťaku ma vôbec <laughs> no, nejako ma netrapí, za koho budem hrať. Proste, keď si tak vezmeš, tak čo môžu zmeniť tým, že budú v parte na 4. Jasné, Jedine, budú to nič, akože stále to rýchlejšie, rýchlejšie A tak mňa to zase trošku zaujímavé, čo, čo sa týka príbehu. A možno len kvôli, e, možno to tak nejak viac menej bude nadvezovať e, nejakým, dajme tomu tým progres systémom a tými odomykateľnými vecami. To bude v skutočnosti viac menej e, zakorenené v tej fikcii tak, že potom keď si prečítaš tú knižku, tak tam tieto veci napríklad uvidíš, vieš? A možno práve toto je tá vec, kde ten multiplayer sa viacej spojí vlastne aj s tým príbehom. A mne sa to celkom páči ako takýto prístup. No, to by bolo super. Veľmi sa mi páči to prepojenie knih okrem potopy. Mm-hmm. To, to, tie knihy proste, ak sú... Pri, to nebola kniha, to bol scenár Halo jednotky hry. <laughs> no, plus ešte, ako to cítil uh, kapitán Kiss, No jasné, no. jasné. Hej, hej. Tak bolo tam dobré veci, ale to bola sračka kniha, k tomu sa ešte niekedy dostaneme určite. No. Ale to som sa páči, sa mi páči to prepojenie tých kníh a hier, kde proste, keď si zahráš hry, áno, vieš, o čo sa jedná, ale keď si prečítaš aj knihy, tak potom si z toho pás, mm. má, Mm, ale vieš čo? Doteraz podľa mňa to ešte nebolo až tak prepojené, ako to bude v tejto novej trilógii. No jasné. No, tam to ešte bude prepojené o mnoho viacej a jednoducho napríklad som sa dočítal, že posledný diel z tej foranárskej trilógie, čo je vlastne, ešte ani nevieme ako sa bude volať, prvý bol Krypton, druhý bol Primordium, ktoré vyšlo nedávno a tretí diel vyjde až po štvorke a povedali, že kvôli tomu, že keby to vyšlo pred štvorkou, tak by sa hráči dozvedeli proste niečo, čo sa nemajú ešte dozvedieť. Takže ozaj, že tie knihy budú proste, e, tá fikcia s tými hrami je o mnoho viacej prepojená. To je, to je super jednoducho. A takisto povedal Franco Connor, že e, Halo štvorku kľudne môže začať hrať, aj keď nepoznáš tie knihy, aj keď si nehral predchádzajúce Halo 3, e, Halo hry, ale ak si, ich, e, ak si tie hry hral predtým a čítal si všetky knihy a neviem, komiksy a všetko, tak v tej Halo 4 aj v tých ďalších hrách nájdeš proste fakt, že skutočne veci, ktoré sa ti odmenia, že si všetko prečítal, jenko, akože perfektné veci nejaké, že o mnoho to umocní jednoducho ten zážitok, ktorý budeš mať z tej hry. No. To je super. No, to, to sa mi strašne páči, že to tak, takto to je správne, ako to je. No. Ako to je podľa mňa e, v tomto 3-4-3 e, je už popredu normálne pred tým jednoducho, čo robilo Bungie jednoducho. A, Týmto no, ich už prečili. To je pravda. No. To je podľa mňa Neviem. super. Lebo keď si tak vezme, že, že niektoré knihy a tak, že robilo 3-4-3 industrie ešte počas doby, keď Halo hry e, robilo Bungie. No lebo prakticky my sme sa dozvedeli ešte pred e, ODST, že e, Bungie bude končiť. No jasno. No. Takže tak, takže oni už vtedy nejak začali budovať tie veci a však prakticky vieme, že Halo 4 je už nejaké 3 roky, 3 roky vo výrobe však. No, no. Hmm. Neviem, ale ako klobúk dole pred Bungie dokázali niečo neskutočné, vytvorili úžasnú sériu a ukončili ju ako fakt kvalitne, kvalitným ričom ktorého kampane fakt Kampaň je super, kampaň je super. A multiplayer by bol podľa mňa tiež super, akurát, že tam spravili páru niektorých zlých rozhodnutí, ktoré sa už, dá sa povedať, nedajú napraviť. No, no presne, ja, ale ja, ja berem tú hru stále len singlečov, lebo v singleči tam je práve keď citlivejší, tak aj sa ti tlačia slzy do očí pri niektorých momentoch. Určite, eh, určite. Eh, George. Takým, no, George, Carter a všetci proste tak mm. Barak to také správne. Ale vieš vieš čo je divné? Že proste, eh, ja neviem, či sú tí ľudia niektorí nejakí divní alebo čo, ale proste som čítal a počul, že proste ten, tá kampaň Ríči sa im, ja neviem, nepačí jednoducho. Rozumieš, to, to je zvláštne. A podľa mňa bola no. naj, najemotívnejšia, najzajímavejšia kampaň zatiaľ zo všetkých. Ako mňa, mám rada jednotku, aj dvojku, aj všetko, ale proste, mm, ako by som to povedal, ten Ridge je taký, dá sa s tým viacej e, zžiť? Presne. No. Ja neviem, mne sa kampane sme páčia asi v tomto poradí. Ridge, trojka a potom ide Lars a potom ide jednička, dvojka. Neviem, Zase si zabudol na ODST. No a ODST je, počkej, ide. <laughs> Ešte raz. Ridge, trojka, Lars, ODST a tak to je prvé. Mm-hmm a to je zaujímavé, že teraz hovoríš o stratégii a, a za, zapájaš to vlastne do tohto a to len vlastne umocňuje fakt, že aj tá stratégia je proste Halo, to je super. Ako, že tam to, proste patrí. je... Nehľadne na to, no, že to nie je FPS, ale že to je stratégia. Ale patrí k Halo, ja neviem, stále ten, ten príbeh tam je tiež fakt ako dosť dobrý. Je, je, tam je, je, je. A... Určite, hej. Proste pre mňa to je Halo jednoznačne. Áno. to je SPS, eh, či je tá stratégia. A to by si mal zahrať asi každý fanúšik, proste aj nefanúšik, proste mal by to odskúšať, že čo to vlastne je, mm. že, o čom tí ľudia rozprávajú. A dokonca by som povedal, že to je asi jediná normálna stratégia, akože kvalitná, vyrábaná ako pr- čisto pre konzoly. No. Presne, a hlavne tým ovládaním. To je tak mm. ovládanie, že... Ako chyba tam viacej veci, napríklad tie skupinky mi tam vadia, že si nemôžeš vytvárať ale ono to je tak nejak vyriešené štýlom, že si môžeš prepínať medzi jednotlivými skupinkami, ktoré sú e, na mape, aj keď ich síce nemáš vlastne očíslované. Ale dá sa to. No. Ako chyba tam, no chýbajú tam tie mikromanagementy takéto, ale mm. je to, ne, mm. oproti Red Alertu 3, to je úplne mm. lahodné ovládať také niečo. Ale tak zase tam je ten, e, síce možno chýbajú niektoré strategické prvky, na ktoré sú ľudia zo strategií zvyknutí, ale zase tá akcia a tá rýchlosť a proste vyváženosť a zaujímavosť jednotlivých jednotiek, to je zase niečo, v, tom, čom to pre, v čom prečí tá hra veľa iných strategií. No, lebo to vynahrádza, lebo tá, tá, akcia, tá strategia je proste taká akčnejšia. Hej, je akčnejšie, ale pritom, no jasné. No. Tá stratégia je založená napríklad nie na tom, ako, neviem, No proste je to stratégia. Keď si vezmeš, tak musíš proste vedieť, aké jednotky použiť proti e, ďalším jednotkám a tak ďalej a tak ďalej. No. Presne, musíš, ale keď už sa stretnú, tak vieš rýchlo, rýchlo proste reagovať Hej, hej, strašne rýchlo. Nemáš to, je, no. také. Mm. A to si hlavne uvedomíš vnútri, akože musíš reagovať rýchlo na všetko, rýchlo, rýchlo stavať, rýchlo budovať jednotky, rýchlo je zútočiť. Mm-hmm. to je to už je, a pri 4. či 5. misii tiež zistíš, že tiež musíš robiť rýchlo, rýchlo. No jasné, jasné. Zastaní tých ľudí. Mm, čo povieš, vráťme sa zase ku štvorke, na... Spozrieš na waypointe, na najnovšom, ako ten obrazok sme už videli, ale proste tam je tiež, aby si sa mohol rýchlo nájsť Brnenie Spartanov 4. Tam je to tak, tak, taká základná neoskinovaná verzia. Je to divné, čo ty na to? Čo ja viem, neviem. Také to je iné. Nie je to staré. Je to niečo nové, neviem. Ja privítam stále novú vec v tom, e, ale... E, v, nevyzerá úplne zlé, ale strašne sa mi nepačí, že ten vizor je proste taký maličký a že má cez tvár takú nejakú masku, ktorá vyzerá ako keby bol nejaký stredoveký rytier, alebo ja neviem čo. Alebo, alebo, alebo to pripomína Dead Space. Nie, skôr Mortal Kombat aktuál ten. <laughs> na toho. Mortal Kombat? Alebo, ja, a hej, al, alebo Shredder z Ninja Koritnaček. Presne, pr- no to, to je úplný <laughs> Shredder. <laughs> Pánečky, teraz mi je vystripomenul tú mm. myšlenku toto sa mi, akože, keď som ho videl hre, tak sa mi to páčilo o mnoho viac, pretože tam boli farby, tam si mal nejaké skiny, proste bolo vidno, že, majú, že sú tak trošku nejak pomaľovaní, zrejme to si budeš môcť meniť, to je super. Ale tento základný, taký ten CV neupravený sa mi až tak moc nepáči. A taktiež dúfam, že tam bude viacej druhého heliem a všetkého, ako, ale tomu verím, že to je samozrejmosť. Presne. Hm. Dúfam, že tam budú zakomponované proste veľa proste odomkreteného obsahu, ktoré aj tak ktorý budeš vidieť, ale nebude si ho môcť kúpiť. Nejak to je teraz, ľudia sú sklamaní, o, nemôžem si kúpiť toto, o, mm. to, toto. Á, a... jasné, hej, hej, hej, hej. Včera, keď Max ma dal a jak si toto dal, proste musíš odomýkať nové ránky, aby si videl niektoré veci. A to je blbosť. To, mm-hmm. No, presne. To je somarina, no. Jako, tak, môžeš si to pozrieť, dajme tomu na internete, ale koho baví, jednoducho sa kde hrabať, hrábať, aby si zistil, na čo sa máš tešiť, že? aj koho by to najprv napadlo, a poďme sa pozrieť na internete, či tam náhodou niečo nie je. To je také. Mali by od začiatku dať, že a inheritor bude mať takú presnú normu a ľudia proste tlačia sa tam, aby boli inheritormi a takéto. Mhm. Proste mm. vieš, na čo máš šetriť tie kredity. Hej, dostaneš super helmu a to je asi tak všetko, že? No, <laughs> presne. A dobrý pocit. Mm. Mm. Že si strávil um, mesiac pri jednej hre. Mm. No, mesiac? Pridaj. No tak, to u mňa mesiac. <laughs> nie, nie, dlhšie by mi to trvalo. Hmm. <laughs> Aj počkaj, akože ty si nejaký booster, si chcel povedať, že čituješ, hej? Nie, nie. A si sa priznal. Á, cez počítač si upravuje Gamescore. <laughs> Toľko nám dáma na moju hlavu. Nie. Áno, na naši je Booster a Hunter a všetko dohromady. Ale boostovať niektoré veci veci nie je zakázané, ale tak cez počítač určite. Ako zakázané nie, no. Hej, ale No, no. Dobre, Aj, posme sa radšej do iné sféry, vráťme sa ku štvorke, lebo... No. Eh. No, no. je no. tam pár takých detailov, ktoré neboli predstavené vlastne v tom videu, ale e, super nejakí šikovní chlapici e, to našli. Napríklad v hude e, je vidno, že budú tri druhy granátov. To je super. No to je super, ale bo, už bolo 3 druhy granátov. Bolo, než ale nie v Ríči, jednoducho, že sa to znova vráti, vieš. Boli 4 no, tak... druhy granátu, myslím, že v trojke však. Mm, Obyčajný tak... prilepovací, brut granát a o, Hej, a zápalný. Ten taký, uh, to bolo v tom? To bolo v ktorej? Zápalný v nebol v trojke? To bolo v odvestečku, bol zápalný. A v trojke nebol? Ja si nepamätám už. Tak asi boli iba tri druhy granátu potom. Možno sa mi to čosi pletie. No to je jedno, ale proste budú tri druhy granátu, nie iba dva, ako boli v Ríči. E, ktorý granát by si chcel najradšej, aby sa vrátil? Do toho tretieho slotu. Tých ohnivých. Ohnivý? Ja by som chcel e, ten brud granát. Ten, sa, ten som mám strašne rád proste. Taký... Do, páčil sa mi. <laughs> ja by som privítal, keby to bol ako brud granát, ale by, e, neviem, reagoval, neviem, by si ho hodil, aby reagoval na určité pohyby, neviem, 3 sekundy a až potom by vybuchol. A keby si do tých mhm. troch sekúnd sa pohol, že to bolo v podstate ako mina. Hej. Ale a on tak, ten granát sa uh, udržal na hociaké ploche, na, aj, aj, aj na vodorovnej stene, nie? No, no, no, no. no, no a to je zaujímavé. Keď si ho hodil na stenu, tak tie proste ihly trafili toho protivníka. Jasné. Hej, hej, mohol si ho doraziť napríklad, alebo tak. No, no, no. Mm ráde. No, no, to by som strašne chcel, to by som strašne chcel, to by bola pecka. Ah, no. Ale oheň je oheň, hodíš na pomaličky smerom. Mm. No a teraz, e, čo bolo ďalej zistené? Na jednom obrázku, ja ho teraz asi nenájdem, kde je, aby si to mohol pozrieť, ale skrátka, e, je tam vidno ikonka e, armorability, zrejme to bol jetpack e, v prípade toho obrázku a pod tým bola nejaká energia. Proste. Takže armorability sa určite vratia nejakým štýlom. Nevieme ešte ako, ale Frank O'Connor na túto otázku odpovedal takým štýlom, že budú tam, ale znova mm, povedal, že to je taká nejaká evolúcia abilít e, z Riču. Takže ich tam neuvidíme tak, ako boli v Riči, ale znova sa to niekam posunie. Podľa mňa samo to, že Bungie prinišlo tieto ability, tak to bol super nápad. Možno sa im to až tak nepodarilo dobre zakomponovať. No a 343 sa viac menej teraz e, v štvorke budú snažiť e, ich e, tak nejak funkčnejšie a lepšie a rozumnejšie asi nejak zakomponovať do tej hry. No. Ale budú tam. Ja by, ako chcem ísť tam, ale privedal by som, aby to bolo oddelené, aby som mal e, playlisty, rovnaký playlist pre s abilitami a rovnaký playlist pre bez abilit. Áno, ja, presne proste, toto aj potvrdil. Presne toto aj potvrdil, že určite no. to tam bude. Kto bude chcieť nejaký klasický Halo gameplay, ako ho poznám z dvojky alebo trojky, tak to tam určite bude. Takže viac menej, keby sa ti nepačil ten nejaký ten systém nový alebo čo si, tak môžeš hrávať. No ale tak, takisto oni tie e, playlisty a tak ďalej budú stále upravovať tak, aby tí hráči boli viac menej spokojní a mne sa prakticky páči, už teraz to je vidno, že to 3-4-3 sa nevykašľalo na ten reach, ale snažia sa viac menej e, ten gameplay nejakým štýlom vybalancovať a počúvajú a vedia, že ľudia nemajú radi Bloom, tak ho znížili, nemajú radi Armor Lock, tak ho nerfli a takto nejak, no proste starajú sa o to, to je super. Lebo vedia, že proste, keď príde štyrka, tak ľudia presedlajú z riču na štyrku, lebo tam to bola prišla mhm. Rajo rič, lebo ľudia z trojky rovno prešli na, na rič, hoci sa mi nepáči, ale tak hrajú ho všetci, tak čo budem na, na trojke hrať. Vieš čo, ľudí, možno dokonca by som povedal, že veľa ľudí e, e ako trojku hrálo viac ľudí a stalo sa to proste, že pri Riči Niektorí sa e, vrátili k trojke a niektorí by som povedal, že úplne prestalo, prestali Halo multiplayer hrať, pretože tých ľudí je ozaj menej. Keď sa to no. porovná, akože stále ich je veľa, hej, sú to proste denne, tam nájdeš, ja neviem, fú, a 100 tisíc ľudí online, ale stále to nie sú ani zďaleka tie čísla, čo boli napríklad pri trojke. No a to je proste škoda, mm. lebo to fakt, a keď si to vezmeš tak, ja neviem, keby bol ten systém, čo je tu pri trojke, tak by si hral proste všetky, všetky hry, všetky, úplne všetky, ako modem myslím. Hej, hej, hej, že, že by si vedel, že si zahraš Capture the Flag a by si vedel, že proste tí ľudia sa budú snažiť jednoducho tú vlajku nosiť a podobné veci. Aj, nie, že by sa snažili, ale by si tam našiel niekoho, kto by chcel to hrať a nie, čo. pri, aj, aj. Hej, že tie playlisty by proste, bolo by tam toľko ľudí, že by sa hralo všetko jednoducho. Presne, napríklad priličí eh, väčšina Living Dead. No to pre mňa to není moc, to je úplne to... No ja som to hral do, dohromady 10 krát a neviem, to, to ma nebaví jednoducho. To mi príde tiež ako taký zajímavý, ale nie tak celkom funkčný mod. Ako ja, hm. Čo je na tom zábavné pre <laughs> Kristoja rany, keď eh, je e, borcov proste s brokovnicami stojí na nejakom mieste, kde sa dá ťažko dostať, treba je tam iba jedna ulička a všetci tam skačú, ako napríklad v Swarbase dole pri tom červenom vyťahu všakže, že tam sa všetci nasúkajú s brokovnicami, no a zombici chodia proste na popravu, no. A to by som privítal, keby bol zombie mod, ale by vylúčili úplne zbrané na diaľku. Mal by si na brokovnicu, mal by si len ten, aby to bolo... Ja, že by tam nebola deviatka, jasné. No tak, Presne. áno, áno, áno, tak to by bolo potom vyrovnanejšie, to súhlasím. Mhm, to máš... Ne, tam, po, sa ešte len snažíš niekde vykúkneš a ťa spíš trochu. No to by nebolo tak, chybujete. No. no to potom, potom aký to má zmysel? Ježiš Kriste, keď sa trošku staráš o svoje skore a kill dead ratio, tak keby si hral iba Living Dead, tak si v mínuse 10 tisíc, pane Bože. No. A zase by som privítal, keby fakt ako Hero 4 by si zaslúžila ľudí, čo by tam chodili, aby dozreli na tie mapy, lebo ľudia na tých mapách nájdú také miesta, jak v Ríči, kde ľudia len sa postavia, kde nemôže zombiek vyskočiť a streľa sa stávať a mm. skrýva sa. Mm Veď minule som dokonca videl e, Broadwalk, si pamätáš mapu? Hej, tak, hej. Riadne typek bol s hasklom. Čiže hm. pozerám, ja som dostal za to sklo. Aha, že vyšiel z mapy prakticky. Hej. Hm. A musel som nejak čupnúť, aby som ho s tým mečom dal. To Ľudia sú vychcaní, oni vždycky takéto niečo nájdu proste. <laughs> to je jednoducho tak. Na to by mal byť nejaký človek, no, skupina ľudí, čo by na to dohľadali a aby to zhlasili, aby sa to upravovalo, aby ich to automaticky zhadzovalo dole z tých, tých hey. mm. Hm. vecí. Mm, to je ťažké asi niečo takéto ustriehnúť proste. Mm. No, veď jasné, to je, áno, preto, áno, to je také. Mm. Ono, ono, dá sa povedať, neviem, to porovnať s niečím, ale príde mi, že ten e, Reach, nie že by mi to nejak kazilo hru alebo čosi, ale je tam dosť tých glitchov, čo ty na to? Ako tak celkovo sa tam také zvláštne veci občas dejú a tak? Jasné, to tak, toto, to je, to je neskutečné. Niekedy ako fakt, e, ty ho strelíš z brokonico, ale mu zaberieš štít a on ťa pritom dorazí. Tak Napríklad, je... hej, no, mm, no to, to sú to zase lagy a takéto veci, no. Asi Prezne. ďalšia z vecí, čo by sme chceli, tak sú dedikované servere, však? No, toto, neviem, ani neviem, či by som chcel dedikované servere. Prečo? No tak keď si vezme, že niekto má zlé pripojenie a je, je to no, vlastne hostiteľ hry, hej, tak čo sa stane? Že tá hra to je proste každý sa teleportuje a podobné veci jednoducho. Kdežto keby bol dedikovaný server, tak tá hra by teoreticky mala byť plynulá. A keď to niekomu bude blbnúť, tak to bude blbnúť iba tomu jednému, čo má zlý internet, ale nie ostatným, vieš? aj ti viem, super si, e, takto, verím si takto. Za 5 rokov sa rozhodne, že a chcem si zahrať tú hru. Prídeš, prásk, vypnú to dedikované server. Á, takto to myslíš. Skate 1, Army of Two 1, čo sú tiež super hry, ale proste už si musíte nezahráš, lebo vypnúť server. Jej odstavilo server a mm. teraz môžeš tak akurát pískať. Mm. Že to je Anto. proste keď máš... po čase sa vyberieš k tej hre, tak máš smolo proste. Mm. Už si nezahráš. No v tomto Čiže... máš pravdu, to ma vôbec nenapadlo, no. Hm. lebo oni po, určite po istom čase by tie servery a hra to už len niečo cez TCC, tak to Hej, hej, no, no si vezmime Electronic Arts, oni to vypínajú jedna radosť, že? No, každé, neviem, 3 roky dozadu už nezaraža na HL napríklad a takéto. No, no, no to je iná blbosť, pane Bože. Ježiš, to je zase tá vec, že proste oni doslova jednoducho e, ľuďom nedávajú na výber iba si tú novú hru proste kúpiť, no. No a to sa mi na tom nepáči, lebo to je nevýhoda dedikovaných serverov. Lebo si ľudia, áno, lepšie internet pripojenie, áno, jasné. Ale keď tak si zoberieš, tak pretrpíš to, keď sa vyberá nový hostiteľ teraz, keď je napríklad máš aj v Ríči. Keď Hej. trpíš to, nadávam na to, ale tak vydržíš to, ako keby si mal hrať na dedikovanom serveri, ktorý by ti o pár rokov vypli. Mm, to je fakt, no ale niekedy zase to má ozaj nevýhodu, že občas tie hry sú také, že človeka to už potom ani nebaví. Keď to zastaví 5 krát po sebe a pomedzi to sa traja odpoja, No jasné, to je už. No, no a zase, by som, to by som prestal tých, čo sa odpájajú. A ďalšia možno, čo by som privítal štieke, aby si mohol kiknúť hráča, len v rámci svojho týmu, keby to bolo. Napríklad no, nehrá ti hráč a zbytočne ho zabijajú a zbytočne ti ničí skore proste celého týmu. Mm-hmm. A čo tie hráč, čo má 0 ty zabití, lebo stojí a zabije ho 10 krát. No jasné, jasné, hej, hej, hej. Hm. Akože, e, hm len no to by bolo zase komplikované. Keby sa toto stalo, že oni by e, dali vlastne tú možnosť kiknúť nejakého hráča z hry, tak ľudia by to začali strašne zneužívať. Zneužívať, presne. Toto je, to je v tom dobre a zle. To je... Mm. Lebo to je, ako vyhodiť hráča, ktorý nehrá, to by bolo super. Napríklad to sa mi strašne často stáva vo firefighte, keď sú challenge na vlny jednoducho. Vtedy sa tam no. vždycky nájde niekto, kto tam stojí a nehrá a, proste, a chce mať body zadarmo. Kdežto e, keby to bolo, keby to bolo proste multiplayery, tam by sa hodne jednoducho práve stávalo to, že by vyhadzovali napríklad hráčov, ktorí e, majú málo kilo a to by nebolo fér. Vidíš, a zase, no to, to je v tomto je tá nevýhoda, lebo ja neviem, Mm. Proste je to, je to škoda, lebo vieš, že ľudia sa, preto by som privítal ten systém, že nehráš, odoberete. Mm. Ja, tak to bolo v trojke. Si zlý, proste nesnažíš sa, áno, keď sa snažíš, máš to, keď sa nesnažíš, tak. Hej, hej, hej, jasno, jasno. Ono by aj tie hry úplne ináč vyzerali, proste aj ten, e, tá súťaživá stránka proste toho, Halo, aby proste presne, malo no, to vyššiu úroveň všetko, no, presne, no. Už nejde o, o víťazstvo, ale proste o kily. Hej, to je, no. Povedne ty, a málo kedy natrafíš na takých, že fakt, áno, idú po tú vleku. Tak, dneska sme hrali Capture One Flag, čo museli sme jazdiť, sme išli po vlajku 80, tam, tam sa promena dovolila, mm. lebo vykili. No, tak... Zakempili sa desi zo snajperkou. To je proste nespravodlivé. Preto v štyrke chcem, aby, aby to spravili ináč proste. Prestali tých hráčov, čo nehrajú. Na čo, je, na čo sa, ako v prvom rade nechápem, na čo človek vlastne zapne multiplayer, keď ho nehrá, keď je preč. Na, hm. na čo tam 15 minút hovorí? Neviem, neviem, čo ti mám na to povedať. No, deti malé, alebo proste vychcanci, <laughs> alebo ja neviem. <laughs> čo, ne, nechápem fakt, to je, mm. to je divné. Mm. Ako mňa čo hlavne zaujíma, ešte, čo, nie že hlavne, ale čo ma tiež dosť zaujíma, aké budú achievementy v Halo 4. Ty kokšo, to ani nevral. Ja len dúfam minimálne to, že nebudú e, multiplayerové achievementy také ako v Anniversary Mapaku. No a, a v trojke, keď máš získať, neviem, double kill z Spartansku. No aj, tak to je surové, no. To je, to je masaker, ako. E, hm, ťažko povedať, no. Každopádne by som uvítal, aby to bolo tak, e, aby tí e, multiplayerové... Alebo vieš čo, proste? Nech tam si vezmi, že to je nefér. Ja by som tam možno multiplayerové achievementy ani nedával. Vieš prečo? No. Pretože veľa ľudí si tú hru kúpi kvôli kampani a muťak nehrajú. A chceli by to, tých tisíc gečiek proste z tej hry, ale to nespravia, pretože dajme tomu, nie sú takí dobrí, alebo ich to skrátka nebaví. Ja by som dal no. z kampane iba multi, e, achievementy, tak napríklad ako je to v Anniversary. Tam sú úplne super husté achievementy jednoducho. Tam máš tisíc gečiek a všetko krásne spravíš v kampani. A druhá vec je, že potom tá kampaň sama, sama o sebe získa na znovu hrateľnosti, proste zahrá si tie kola znova kvôli tomu achievementu a tak ďalej. Ja by som tam muťakové achievementy nedal vôbec. No to je zase, vidíš, to, tiež by som ich tam nedával osobne, ale z ich pohľadu musíš tam dať, aby tí fakt niektorí achievementári, aby mali potrebu hrať ten multiplayer, aby ten achievement chceli. Mm, ja si myslím, že ľudia nehrajú multiplayer kvôli achievementom. To, to by si začudoval, koľko tak hrajú. No, tak dobre, spravia ich tie achievementy a potom prestanú hrať. No, presne. To je blbosť. Tak ja by som ich tam no. nedával no. proste. No, ja, to je tiež pravda. Ja, ja, ja, ja, ja by som, privítal by som multiplayer achievementy, keby neboli o šťastie. Teda, keď mm. máš teraz anniversary. Alebo keby si mal aspoň pre... rozumnú šancu sa vôbec dostať do tej hry, kde sa to dá splniť, čak. Presne, to, toto je na tom. Tak, v trojke, keď prišli tie delatačkové achievementy. Tie mapy neboli nikto, úplne nikto, že neviem, možnosť máš, neviem, úplne miniatúr, aby si vôbec natrafil na takúto, na takúto tak. mapu keby dali múťakové achievementy typu proste, e, že dajme tomu nedali by sa získať v jednej hre, bolo by to najdlhšie, ale eventuálne by si to získal. Napríklad dosiahnuť nejaký rank, taký rank, taký rank, alebo čo si. Nebolo by to, že dosiahnuť inheritor, aby si to musel hrať 24 e, hodín e, mesiac v kuse, hej, to nie. Veď jasne, tak máš príči LT kolonov, čo je úplne... No. no. Oproti no. inheritorovi to je smiešná položka. Jasné, jasné. Tak niečo takéto proste. Také, že čo sa dá spraviť tak, e, takým rozumným spôsobom jednoducho. Asi tak. No dobre. No. no. som zvedavý, každopádne čakám dobré achievementy pre single player. No tak to rozhodne, ja čakám dobrý single player. Áno. Tak poďme na single, Žienko, počkaj, ešte sa tak mrknem do toho článku, že či sme niečo na multiak nezabudli, také zaujímavé spomenúť. A... A... No. No, áno, to je tá vec, že v hre nebudú lekarničky, ako to bolo v Halo Richie, to je tiež zaujímavé a som tomu rád. To je podľa mňa tiež, tiež sa tá hra fest e, zrýchli, by som povedal, kvôli tomu, že máte iba, že budeme mať prakticky iba štít. A žiadne lekarničky nič tam nebude. To je dobre, podľa mňa. Jedno, to je jedna tiež veci, akože čo viac menej vyhovovali, vyhoveli hráčom však a posunuli no. to viacej smerom k dvojke, trojke. No a to, vidíš, to, to je tá spravodlivosť proste, lebo teraz, keď trafíš niekoho a dobre, ešte stále žije, má jedno palečko života. A no. dúfam, že ešte bude tak, trafíš ho párkrát a už dobre, lebo... Už... Hej, hej, hej, hej, nebudeš už môcť až tak uh, byť taký totálne vychcaný a utiec a čupnúť si a skryť sa, to už je a trošku moc však. Jak na niektorých mapách zvyknú a také. Hej, hej, hej, hej, hej, hej. To, to je pozitívna vec, čo toto spravili. Jasne. To sa mi dopáči. To je super, to je super. To je zase viac menej ďalšia z vecí, ktorá tú hru tak urýchli jednoducho. A celkovo čakám od toho multiplayeru, že to bude fakt niečo beštiálne proste. Tie zvuky, grafika a pohyblivý hud a všetko. Hm. A čo si myslíš? Bude ten šprint v základe? Ja dúfam, že áno. Vieš prečo ale... asi aj hej? Lebo na, obr- na vhude nie je žiadna energia. No, vidíš, tak to je. No. Ja si neviem predstaviť, ako by to tam potom bolo jednoducho. Žiadna stamina, vôbec nič tam nie je. Iba Možno. na tom jednom skríne, čo som povedal, ale to bol asi nejaký jetpack alebo čosi. Jasné, tomu pevne verím, že bude šprint, lebo na... musí už byť proste šprint, lebo už to už by nebolo možné. Hey, to už asi do tých hier patrí, že? Jasné. Mm. Ale tak vie, vieš si predstaviť, o koľko preboha rýchlejšie to bude, keď tak spočítaš. Nebude tam život, iba štít, e, tá hra sama o sebe je rýchlejšia, ešte tam je Sprint, a nie je tam Bloom zrejme, e, teda podpovedali, že Bloom tam, niečo také tam bude jednoducho, alebo nejaký spread alebo čosi, ale nebude tam Bloom, ako ho poznáme v Halo Reach. Takže ja neviem, to <laughs> podľa mňa bude dosť teda rýchla hra. Ale bude rýchla v dobrom smere, nebude rýchla hej, ako inému. Hej, hej, tiež verím tomu, hej, že, že to svoje dobrým smerom, hej, hej. Lebo keď si tak vezmeš, že Halo 4 budú určite zbranie, ešte nezabijú na jeden celú niektoré Väčšina. No, jasné, jasné, že hej, hej, hej. A tu sa mi páči, že proste pribehne, že musíš sa tam vedieť, čo musíš spraviť, nie? že pribehneš dvakrát prvý, že po ňom. Mm. Nie, budeš musieť vedieť niečo. Proste Asi nejak... Myslím, že podľa mňa v štvorke, e, no. keď budeš hrať e, tímovo, tak ešte to bude proste viacej fungovať ako napríklad v Ríči. No jasné. Mm to sa, to, ja strašne sa teším a dúfam, že nájdeme ešte dvoch do, do nejakých hráčov, čo sa budú pravidelne. Pravidelne Čak, ale tak tých Čechov je moc e, kamoši ako Tag Mentality a celerané, a Set a no. Aidam a neviem koľko ešte ľudí s nami hráva, to sú všetko super chalani, len tam je ten problém, že, že keď nás je nepárny počet, tak sa pustí multitým, hej, a vtedy proste tam ma začne Hej. strašne vytačať to, že jednoducho nehrajú tí niektorí ľudia proste e, na ten objektív, nehrajú na hel, nehrajú na vlajku a robia kily. Ja sa vždycky potom naseriem jednoducho a musím ísť preč. Hej. Ja hm. vždycky, aj preto by som radšej, keď sme boli štyr, skupina štyroch, že by sme hrali spolu, a, lebo keď si zoberieš tak multitým, tak jasné, hráš multitým super, super, ale zabíjaš ťa vlastne kamaráti, že to je také. Nikdy Ej, to je zvláštne, že? Ale tak ako taký, taký turnaj súkromný, alebo čo si, to je zase niečo iné, to by som akože bol celkom rád, nie? To je fajn. Raz začať nejakú takú hru, alebo turnaj, to je jasné, ale nie, že stále, keď nás je veľa, tak sa hm. hrá. Tak si vezmi, že napríklad eh, českí machry majú už dvoch inheritorov, je tam Seleranet a Set, je? Hej? No. No tak a keby sme hrali proti ním, tak sa veľa toho naučíme, nie? <laughs> Čo si ešte my sme ich učili? Ja, že, a vlastne vás pravdu, viete. <laughs> Áno. Áno, nebudeme skromní, je to tak. no. Ale tiež nám sem tam podarí zabiť. Nie, áno, tak samozrejme, áno, samozrejme, áno. Hrajú to už dlho. Dlhšie, ja. to určite neberú. Oni nám to neberú. Ale zase to sú machry, čo hrávali už trojku, akože strašne moc. Ja som trojku hral maličku. Ja som trojku väčšinou hrával iba na split screene a e, takto. Online som hral veľmi málo. Ja, ja som trojku hral kedysi, ale to ani neviem, počkaj, hneď ti za chvíľu poviem, koľko hier som tam asi odohral približne, nie že približne, ale presne. Hej. Ja no, mi sa trojka strašne páčila, ako trojka bola... Ale vedie, jasné, jasné, jasné, večer. Ja hlavne, čo si pamätám z tej trojky z Múťaku, že jednoducho tie mapy boli lepšie proste. Mapy boli o mnoho zaujímavejšie a strašne by som chcel, aby sa do štvorky vrátila Valhalla. Tú mapu som miloval no, jednoducho. To je. To bola taká zaujímavá mapa. Za jedno tam boli vozidla, ale za, za druhé tá mapa bola členita a keď si chcel, tak úplne v pohode si mohol proste chodiť pešo jednoducho. Eh, tí jednoducho, čo mali auta, tak nemali proste takú výhodu, pretože tam bol vždycky spôsob, ako si ich mohol odstraniť jednoducho tie auta, aj keď si chodil iba pešo. To bolo super na tej mape. Nie je to žiadny blood gouge, ani hemorháč, kde je tu proste otvorené strašne a tí, čo majú vozidla, majú výhodu, ale to bolo také pol na pol proste. Podľa mňa, ja neviem, takú podobnú mapu nepoznám v Halo celkovo. Akurát. A váhala by sa mala vrátiť, podľa mňa. Ja, veľa takých map takých je, čo sa mi páčili v trojke. A... Tak neviem, že som nepačil, len to, bolo taká, to je taká špecifická mapa, čo je zaujímavá niečím proste, takým zaujímavým balancom medzi pešou akciou a vozidlami jednoducho. No, tak to áno. No. Neviem, a teraz v Halo 3 som odohral niečo cez 350 zápasov. Mhm. Dokopy. Neviem, najčastejšie som to hrával ešte minulého roku, tuším ešte cez, keď, keď hral Ezekiel, on ma k tomu prinútil v podstate hrať Halo 3. Kto? No, Ezekiel TZ. On už teraz nehral Xbox. Aha, neviem, aha jasné, jasné. Uh-huh, uh-huh. S ním sme často hrávali, proste uh-huh. také to bolo. Jasné. A dosť ľudí to na to ešte vtedy hrávalo. No však mne sa tak zdá, mám taký pocit, že aj tak celkovo, čo ľudia hovoria, aj čo som sa dočítal, že proste hrávalo to jednoducho viacej ľudí, tú trojku. No, no ako mne sa páči trojka, no. viacej sa mi páči multiplayer trojky, aký je tento Richie. Mm, Hlavne kvôli rank systému, kde som musel aspoň niečo dokázať, aby si, si zaslúžil ten, ten svoj rank. Jasné. A... To je to, čo sa stalo napríklad, keď vyšlo Anniversary, hej, a zrazu som hral nejaký playlist, kde neboli žiadne armorability, proste samo o sebe tí Spartani sa hýbu rýchlejšie a boli tam pick-upy. Je tam jednoducho overshield, je tam neviditeľnosť, sú tam power weapons a to je všetko. A jednoducho mm. zrazu som zistil, že to je lepšie proste. No, Jako preto teraz hráme tie Anniversary Classic. No, ako nemyslím, nemusí to byť, dajme tomu, klasik, že je tam, ten klasik viac menej, Anniversary klasik znamená to, že je tam deviatka z Halo jednotky, ktorá je proste silná a dáva na tri rany. Ja by som chcel akože klasický playlist, ako, že by tam proste boli iba tie pick-upy, hej, ale tá deviatka mi až tak e, ako je to zaujímavé, ale zase na druhú stranu je to zlé, pretože tú deviatku uprednostníš prakticky pred hocičím iným, ak nepočítaš Presne. snajperku, raketomeda alebo brokovnicu. No. Presne. Ale je to o niečom inom, neviem. Je, je, je. Páči sa mi, že tam nemáš print napríklad a no. je to rýchlejšie. Zajímavé to je proste vybalancované. By som povedal, že ten Unreal playlist je jeden z takých najvyváženejších. No. no. A zober si, aj napriek tomu, že nemáš print, je tá hra o mnoho rýchlejšia, o väčšia akcia. rýchlejšia. hej, no, no. Fúči to, mapy sú tak spravené proste v tom playliste, že tam je, neviem, maličké mapy a tá proste pár minút a je koniec zápasu, 50 mm. bodov dohre. No jasné, jasné, jasné a zase si to necháme ďalej e, do nejakého iného podcastu, lebo sa začneme baviť napríklad o Armorlocku a o tom, akože keď si dáš jetpack, tak to úplne niektoré mapy prestávajú mať zmysel. No. No. To sa mi nepačí od, na tých 3-4-3, proste, že po strašne maličkých kúsočkoch dávajú ľuďom vedieť informácie. Áno, vypustili teraz ten gameplay, ale povedali o tom nie až tak veľa, ak by ľudia chceli. A vieš čo, ja podľa mňa si myslím, že oni majú toho prichystaného ešte strašne moc a teraz už e, prakticky myslím, že každý mesiac a čo týždeň, e, každom tom štvrtkovom buletine sa niečo nové dozmie, je zaujímavé a keď bude proste nejaká väčšia akcia, e, E3 tak, tak zase niečo veľké. Ale myslím, že oni už teraz budú tie informácie vypúšťať a ukážu aj nejaké nové videá, ukážu nové artworky a teraz už podľa mňa furt niečo nové bude, vieš, mne to zase že ja tak nepotrebujem také postupné maličké informácie. Mne stačí jeden gameplay ďalší, normálny gameplay, a možno mm. 3 minútový, 4 minútový, mm. cena, limitky a dátum, kedy to ide. A nie cena, mm. čo Jak sa mi tam páči ich prístup, že oni nechcú o, o kampane moc povedať. Toto, to sa aj páči, že väčšina tých ukáže všetko z kampane, neviem, pre, keď máš trailer, máš trailer a ukážu tie najlepšie efekty a potom, keď si to zahraš, zistíš, že a však to boli najlepšie efekty v celej hry proste. Mm. Neviem. Mm. To je ten trend prostý jednoducho. A dúfam, že 4 po, pochybujem, že by dali taký trend. Aj. Nie, nie. Tam bude nejaký zaujímavý trailer, ktorý naznačí nejaké zraty v príbehu a možno ukáže nejaké nové postavy alebo čosi, ale neprezradí nič také, že by ti tam dali celý level alebo čosi. Ako keby také video vypustili, tak ho odmietam pozerať. Tak to určite. A, a vieš, čo by som hrozne privítal, keby to spravili to v trojke aj v Riči, to proste tú kampaň, ak mali oni. V trojke to bolo Believe, kde si mal, či <laughs> pamätáš si to video, kde boli tie figurky proste. Tak Ty kokšo, ja chcem niečo také. To bolo wow. tak, alebo tí dedovia, keď si pamätáš. Eh, Jasné, to boli úplne to úžasné trailery, alebo Rich mal krásne trailery, ako ten uh, Remember, uh, eh, alebo čo, jak sa to volalo, takže? Remember Rich, to sa všetko volalo Remember Rich. Jaj, to bolo úžasné. Oh, to ja som normálne, sorry, že to ja vám sa priznám, mne normálne odkvapla slza pri tom. Aj, ale to bolo niečo neskutočné. Pri, pri tej trojke, keď si videl tie figurky, to bolo presne vymodelované. Normálne, to bolo husté, husté. To bolo fakt. A Chief sa zobudil a belief a koniec a zimom riavky na chrbte. Aj ten trailer, to bolo tuším na E3 ešte, mala trojka vysť ten, kde proste on stane a dáva si tú hamu na hlavu. Hej, to bol tento to sa volalo Starý Night. To začína ako decka sa rozprávajú v tráve o tom, že, že či, či, či veríš tomu, že kde si na hviezdach proste vo vesmíre je niečo ďalšie, niečo iné, niečo nové a potom zrazu skok a Master Chief sa tam zobudí a to no, bolo a ten trailer, toto video som videl možno 50 krát a stále to je parádne, lebo ja tam nadie, tak jak ešte povedal tým svojim hlasom, že asi zomrel, ale ešte nie, to je fakt, kampaň proste Halo je neviem, pre mňa je určite najlepšie zo všetkých her. To, neviem, to je to môj názor, ale mhm. tak. Ja, ako, hier, vieš čo, ja s tebou súhlasím, akože, a, ale musím k tomu dodať, že Halo je dobré kvôli tomu, e, hlavne keď si fanúšik dostatočný na to, že poznáš trošku aj tú fikciu, e, poznáš nejaké tie knihy v pozadí a všetko jedno s druhým. A potom e, to je ozaj, že proste zážitok jednoducho. Ono je to také Ale obrovské, že... Ani nemusíš poznať tú fikciu, keď si zoberieš, videl si, vidíš rôzne videá, neviem, keď si pamätáš, tak tých videí s tými dedami bolo niekoľko, jak tam hej, hej, hej, hej. sme čakali a stále počujem ešte kroky. To bolo také emotívne, alebo mm. v, prake, v, v reči tých videí niekoľko. Mm. A to on bol taký tam... zjazvený ten jeden, že? No, no, no. no. Mm jak tam čakal, jak stal a hovoril, že tie zbranie boli strašne ťažké. To bolo super, alebo keď si zoberieš vidieť, jak Tomáš žena s chlapom hovorí, Ej, Hej, hej, to si pamätám tiež, no jasne. Alebo jak tu Deliver, Deliver Hope to bolo z video, čo tu bombu nesol tam. No to som myslel, to som myslel, Deliver Hope. Tam no. vravím, že tam je normálne ešte slza odkvapla, to bolo úplne úžasné, to bolo dokonalé. To, a, a tá hudba, čo tam bola, joj. To bolo, neviem, a to bolo nádherné, ale niečo to prečilo a to bol koniec Hello Richard. To bolo proste... No jasné. To ja by som normálne nebal sa povedať, že to bol jeden z najlepších celkovo záberov v hrách, aké som kedy v živote videl. Proste, a už len kvôli tomu, že hen takým štýlom som to nikdy nevidel spravené. No proste to bolo niečo, mne sa páčilo, ako v týchto rebríčkoch mám len dve prvé, dve prvé miesta a to je Final Fantasy Crisis Core na PSP, tam bol ten koniec taký dojímavý, taký istý, jak v Halo Reach. Mm. Že proste Mm. Koľky, <laughs> úprimne, koľky ľudia volali sa, plakali pri tom, pozeráš a on tam sa snaží. Ja mám zase taký e, koniec, obľúbený strašne, a to je Final Fantasy 10. Neviem, hral si to? Nie, nie, ja nie. Final no Fantasy som hral len jedinú. No ale čo som chcel povedať, tak tam eh, nielen samotný koniec tej hry, ale proste tam viac menej proste dvaja, čo sa majú radi, tak na konci nezajíma, že niekomu to naspojlujem, bohužiaľ, musím to povedať. E, proste dvaja sa majú radi a ten príbeh ich na konci rozdelí, hej? No ale potom je Final Fantasy 10 2 a tam je niekoľko koncov proste. Ale keď sa ti podarí tú hru dohrať na ten najlepší koniec, tak tam je potom na konci také video, že mňa mrazilo, triaslo, horúčka, slzy, doviem. To si až, to si až A, a preto sa mi páči, Final Fantasy má úžasná, to je úžasná séria. A v sedmičke, keď poznáš Final Fantasy 7, Jasné. Voda, ja som hral na ale... písičku aj na Playstatione. Presne, a keď hraješ za Final Fantasy 1000 Core, sedmičku, čo je na len, len na PS, áno, áno, áno, áno. tak hraješ za Zeka. A hej, to hej, hej, to je ten čierno asi jasné. Hej, a sedmičku som vôbec nehral. Proste ja som nevedel, čo sa so Zekom stane. A potom, keď prišiel ten koniec prázdk, že Zek na konci zomrie kvôli Klaudovi, aby ho ochránil, proste tak to bolo mm. fakt v slzy, na posteli a slzy zatiaľ z že proste taký dojímavý príbeh. Takisto, jak no. že Ospravedlňujem sa všetkým za spoilery, ja to ešte napíšem. Potom... Ja som spoiler nehovoril, pozor, pozor, lebo ah, všetko to je známe. Niektorí to možno ešte nehrali vôbec, ale ja to napíšem, keď budem postovať ten podcast, tak eh, ja to napíšem pod je to spoiler. trojku, Rich, Vars, eh, <laughs> ešte. Nie, nie, ja vravím, že kto si toto vypočuje, tak proste je halo fanúšik a tieto veci hral, takže ma to nezaujíma. No, to je jasné. <clears throat> No, takže asi tak. No a čo ďalej bolo v tej štvorke? Myslím, že už by sme kľudne mohli od toho múťaku prejsť napríklad e, e, k single player a tam sme sa až tak toľko toho nedozvedeli. Ja to prečítam, prakticky zhrniem to, čo som tam napísal na blog a to je e, príbeh nadvezuje na legendári záver Halo 3, keď sa Chief po 5 rokoch preberá z kryospánku. Príbeh má byť najtemnejší z celej série a máme sa dozvedieť oveľa viacej E, čo sa odohráva za čífovou maskou. Má to byť oveľa ľudskejší príbeh, taktiež veľmi emosívny. Kampaň má hráčovi ponúknuť oveľa osobnejší zážitok a veľa cutscén sa bude odohrávať z vášho vlastného pohľadu. Hráč sa má tak do čífovej postavy oveľa viacej žiť. A to je asi zhrnutie toho, čo sme sa dozvedeli, čo je vlastne dohromady nič, plus ešte Vieme, že e, bude tam nejaký super nepriateľ, super nebezpečný, super zlý a asi aj veľký, ktorý bude horší ako všetko, čo sme videli dohal, e, akože predtým, doteraz. A čo je úplne najlepšie, vieme, že sa vráti Covenant. Ako nebude to úhlavný nepriateľ, ale na niektorých miestach budeme bojovať proti nemu. A z toho vyplýva, že sa vrátia aj niektoré kamerantské zbranie a vozidla asi a tak ďalej a tak ďalej. Čo ty na to? To no, ma napríklad teší, že sa vrátia kovenanti. A mm. dúfam, že nebudú, že budú v menšom počte než iní nepriateľe, neviem ešte jaký. Určite. Ale teší ma to, že to zakombinovali tam, lebo proste to, to patrí heru proste. Hej, hej, hej. A ešte, keby tam bolo, neviem, aspoň zmienka o Flade, tak to je bolo už potom úplne, že fakt. Že... To je práve ten otáznik, pretože je to možné. Eee, ty si ešte nečítal Kryptomani Primondium, ale... E, preto, preto pre mňa to je úplne také zaujímavé, aj čo sa týka Cortana, lebo ako vieme, tie aj majú určitú životnosť a to, ty to už vieš, ako to Cortana a, a ja to ešte neviem, preto to je pre mňa, mm. takže je tak dlho Cortana proste, keď mm. on je 5 rokov v spánku, to je také. Jako si myslím, že Flat e, sa niekedy ešte asi vráti, z toho čo viem. Neviem, no, v aké forme a tak, ale myslím, že Flat ešte uvidíme. Tak to, to, tomu verím pevne, že tomu. To, to je proste isté, že to bude. No minimálne kvôli tomu, že stále nevieme, ani v knihách to nebolo vysvetlené, iba naznačené, ale nie vysvetlené, že odkiaľ vlastne Flak prišiel, to ešte nevieme. No to, toto. To, to. No. je to. No. Jediné, čo ma mrzí, že nebude v Halo 4, tak je Sergeant Johnson. Eee, neviem, či sa... T... Ten Frank Connor myslím, že povedal, že tam bude niekoľko nových veľmi dobrých postav, ktorý možno z časti aj nahradia Johnsona jednoducho. Že niekto taký toho typu, vieš čo myslím? Hey, no a keď toto povedal, by si zaslúžil facku, lebo Johnsona nenahradí nikto. <laughs> to máš fakt, to je, to je pravda, no. Ale ja som ho párkrát zabil v jednotke, ak sa mám priznať. No, Vieš prečo, lebo mal snajperku, no. <laughs> Ale bola fakt, keď ten, čo čítal knižky, tak o, fakt obilo. Povedzme. Ja no. som ešte nečítal uh, toto, uh, jak sa to volá? Contact Harvest a to je prakticky myslím, že uh, jedna z hlavných postav, ak nie hlavná postava tej knihy. No, tuším, že áno. No. Myslím, myslím že on bol dokonca uh, kedysi povolaním zabijak. No. No. To už neviem, to, tak som sa to mal. Že vraj, hej, že vraj on bol nejaký zabijak. Špeciálne jednotky nejaké. To je zaujímavé. Na tú knihu sa teším. Počkaj, ono už je v Slovenčine alebo v Češtine? E, nie je, ale tento rok má výsť Contact Harvest, e, Call Protocol aj e, Evolutions, čo sú poviedky. Ježiš, ty sníh, páni Bože, koľko som toho vymeškal. No, to dobehneš, to dobehneš. Keď si nájdeš čas, tak... <laughs> Ten čas na to... Jako, na... Čo ti poviem, ja som čítal Kryptum a prečítal som ho za necelé dva dní pomaly, no. Ako to je v tom, že tie knihy ťa proste začnú vťahnuť do toho. Pamätám, keď som čítal Skazu cieľa, tak to bolo niečo fú, rýchle. Prvý to je údel. určite definitívne jedna z najlepších kníh. To proste... Ah, to je... Ako, ja nečítal som ešte ostatnú, len tú prvú trilógiu a pre mňa to je z Hela to najlepšie, čo tam mohlo byť, lebo to je proste zrod Spartanov. Proste... Jasné, presne. To pozadie jednoducho. Konečne vieš, proste dáva tomu eh, Master Chiefovi takú tú ľudskú stránku, ktorú v hre až tak nemal. Pozor, nie Master Chiefovi, Johnovi. Pardon, <laughs> pardon, John, John, áno. Áno, to je, áno. To znamená, že to on je braný ako, tam je stále braný ako John, že to nie je Monster Chief. A, mm. a ja mám no, ešte aj taký pocit, ale to zase nemôžem ti prezradiť, lebo si ešte nečítal kryptu. <clears throat> No, hm. Počkej, a čo to s Mendezom vlastne? S Mendezom? Áno, on odišiel vtedy z Ríču. A, prezradím ti toľko, ty ho máš rád však? Ani nie, mám taký bol, on ich trénoval. Čo vám? Nemáš rád Mendeza? Tak ti poviem, že Mendez je Ghost of Onyx. Jej. Mendez je aj v Glasslands. A Mendez aj. bude aj v pokračovaní Glasslands. On stále aj. žije. Nesmrteľný. Neprezradí. Jak, ho, jak doktorka človek. A je to reálny borec. A všade prítomný. <laughs> no, je tam šel, veľa zaujímavých vecí sa stane. To kedysi, keď budeme, keď si to prečítaš, tak spravíme nejakú epizódu podcastu. E, neuveriteľne veľa spoilerov tam bude a budeme sa baviť o tom, čo sa v tých knihách stalo. No. Len o knihách. Včera, to by som začal už čítať už teraz. Už včera bolo neskoro. <laughs> to, ťa, to, ťa, to ťa dobehne, neboj sa. Musíš minimálne predtým, ako štvorka vidieť, tak si to musíš prečítať všetko. Jo, to mám ešte čas, dokedy trojka vidia. Štvorka. No, dokedy štvrtá ide tak. Časové časo. No. Bude až Holiday 2012. <laughs> Holiday, no. Ja, ja verím tomu, že to bude november asi. No a ja. Medzi tým sú prázdniny. Mm. Mm. December už je neskoro, to nie. Ale november to bude zrejme. Verím, že taký začiatok novembra bol super. Ako keby to bol september ako rič, tak to by bolo ešte lepšie, že? <laughs> Ale skôr, mňa by to najviac potišilo presne 8. oktobra, neviem prečo. Vlastne neviem prečo, lebo ste dal narodeniny. <laughs> Vlastne Nebo ja, ti to niekto kúpi. Ne, ja, samozrejme, že ja. <laughs> Dobre, čo, čo tam je ďalej? No a ešte potom sa môžeme mm, pozrieť na e, paru zaujímavostí e, k technickému spracovaniu prakticky Halo 4 bude e, prvé Halo, ktoré bude vežať v skutočnom e, HD rozlíšení, čo je 1280 na 720. To je, no, prakticky Reach mal 1152 na 720 a Halo 3 dokonca iba 1152 na 640. Plus, e, anti-aliasing nebol príliš prítomný Halo hrák a hlavne niektorí pisičkari sa tomu vysmievajú, pretože vieš, no tak Sice písečkári to hrajú e, viac menej tie hry kvôli grafike, niektorí, nie kvôli gameplayu však. Či ako to je? To je, no, to je zase na dlho, pretože... To je zase na dlho, ale nie, nie, ako ja, nik, nikoho som nechcel uraziť, len... E, no. Ako nie, ja napríklad tak, keď si vezmeš Prime, aby vyšlo Halo 3 spolu, ako, to, keď vyjde Windows 8, tak ľudia, uvidíš, koľko ľudí si zahraje Halo 3, Halo Reach, Halo Wars, lebo oficiálne má mať podporu Xboxu 360 her, no i ten že Myslíš, že to bude takto fungovať doslova? Uh, eh, bude to, podľa mňa to bude spoplatené, ale malo by to fungovať to všem. Už to bude fungovať, pretože a isto si to ľudia zahrajú, pretože proste to sú neuveriteľné hry, ktoré ľudia teraz na to dobre, že nepľujú, ale keď to budú môcť hrať, tak to bude. Budú a to, to myslíš, že napríklad Halo 4 Xboxovú verziu si zahraš nie, na PC? Tomu, tomu až tak neverím. To, bude to isto obmedzené tak, to máš, že si nezahráš všetky hry si dostanú Xbox One a Xbox napríklad. Mm, že to bude nejaké vybraté hry asi, že? To je zaujímavé. No, myslím, že to je, mm. <laughs> myslím, že to tak bude, ja som dúfam, že to mm. tak bude. Lebo by, som, som to nejak potom by sa mi neoplatilo mať Xbox, proste aby som kúpil uh, lepší počítač, aby som hral všetko na počítači, že to je... Mm. Asi máš pravdu, hej. Mm. Nebudú si to môcť dovoliť, ale isto tam bude nejaká podpora tých hier. Mm, mm-hmm. Niečo som začul, ale až takto, že by to fungovalo, to som nevedel. No môže byť, no. No ale každopádne bude to zatiaľ v najvyššom rozlišení eh, Halo 4, plus to bude mať aj nejaký anti-aliasing, takže definitívne už len keď sa pozrieš na tie efekty a všetko, ako to vyzerá a tie... nebavili sme sa napríklad, ako vyzerá Master Chief uh, uh, v Halo 4 a proste minimálne brutálne detálnejšie jednoducho. A ako fakt, že tam je detailov a drsnejšie tiež. Ako čo sa mi páči na ňom, na tom Master Chiefovi z Halo 4, keď sa pozrieš na toho trojkového, akože mne sa veľmi páči. Ale teraz, keď si ho porovnám so štvorkovým, tak mám taký pocit, ako keby ten z trojky vyzeral ako robot, kdežto e, v štvorke vyzerá skutočne ako človek, ktorý má na sebe nejaké brnenie. Vieš, čo myslím? Presne, jasné. No, to je zaujímavé. Jednoducho viacej tam takých odhalených častí, je vidno taký ten nejaký navlek, čo má pod tým brnením, Ty, to no, to, to chýbalo, to chýbalo všade. Že, že? mm. no. to, to je super, proste preto sa mi to páči. Fakt, že tá miera detailov je úžasná. Ja som strašne zvedavý, keď to konečne uvidím proste doma. Ah. Aj to, ja. teraz, keď dali mu ten nový armor, tak to zapadá proste do toho všetko, keď si spomínaš, tak v prvej knihe, keď boli na prvej misii, tak mu ten, jednému z nich ten oblek proste prepálili. A keď, si, keď v trojke mal ten oblek, tak ani nebolo vidno, nebolo tak proste, keď si zoberieš nemalo sa to kde prepaliť. Jasné, no. Hej, hej. Vyzeral viacej ako taký robot, no. A späť tomu, som, som si som smiešno prišiel, ak si povedal, že na Mastrovi Čífovi sa ti hlavne pečela a si mal dobať jeho tvár, to by som splakal sa od <laughs> ja aj si čakal, že jeho tvár povie. Hey. si si ukážu <laughs> niekedy Master Chiefovú tvár? Nie. Ja dúfam, že nie. Nie, nie, to je podľa mňa, to je postava bez tvára. To je postrali, že? Ale ona mm-hmm. nie je bez tvare. Len tá tvár nie je vidno. A ako, myslím tak proste. Keď... Hej, viem, čo myslíš. Viem, viem, viem. Hej, hej, hej. Ale má zase hustý hlas proste. To je dojdenia. To máš tak, keď Kolombová žena. <laughs> Hej, no jasné, hej. ale ja neviem, či by ma bavilo pozerať, keby mal nejakú kovú prilbu na hlave Kolombo. Tak <laughs> by som jeho ženu. <laughs> Kdežto Masterchief, keď povie, i think we're just getting started. Tak, to je dovidenia. Tak, toto je normálne... Nie. Ale ja mám, ako fakt sa im podrobne z takých ľudí na tie, ja som predtým rozprávali Killing Spree a tieto. A s Johnsonom nás proste Cortana, strašne sa im podarilo tam dosadiť tých správnych ľudí a dúfam, že v štyrke nejako to nezmenia. Že budú tí istí ľudia zavolať každého. E, keď už vravíš o tom, tak môžeme prejsť na nejaké otázky v buletine a aj práve táto je tam spomenutá prakticky v najnovšom buletine. E, nič nové neukázali, žiadne video, ale je tam e, vlastne e, vybraté zaujímavé otázky z komunity a Frank na nich odpoveda. Tak môžeme si niektoré e, prejsť. Je tu otázka o perkoch, to sme už prakticky prebrali. Potom druhá je a tiež sme sa už o tom bavili, vlastne tie perky a loadouty. To Táto otázka sa mi páči. E, či, budú, či sa vrátia letky do Halo 4? A ten odpoveda, že <laughs> bude, bude tam zaujímavá proste cesta, ako si zopakovať Halo 4. Bude zaujímavá vec, ako si zopakovať Halo 4, tak ako tradične v starej sérii. Proste, že nenaznačil presne, že sa lepky vrátia, ale bude tam niečo, aby si sa k tomu vrátil, aby si to znovu hral. Hej, ale tak ja by som chcel lepky, veď čak to bolo zaujímavé. Už len keď si vezmeš Halo Anniversary, e, ako v jednotke lepky neboli, ale v Anniversary áno a mňa to proste viacej doslova bavilo. Jednoducho ako skoro, ako keby som hral novú hru, jednoducho, doslova. Jasné. Ja tam tie lepky chcem, doslova chcem lepky. A keď tam bude ešte niečo <laughs> ďalšie, tak to ja by som privítal ale... iné kolekty bol. Proste, jak terminály boli, aby som privítal tiež ja, terminály, aj lepky, aj niečo nové. No. Ja tam som <laughs> všetko. Ešte niečo nové. vec, potom už jak, jak Alan Wake by si hľadal aj termosky, aj televizory, proste veľa tých kolektív. No a teba by som videl, že ty by si nešiel spať, kým by si to všetko nepozbieral najprv. Tomu ver, to by som musel spáť, <laughs> do 5, do 6 krát prechádzať. Ne, no a toto sme nespovedali, že nebude beta. Čo si o to myslíš? Ono to je také... Hm, Osobne, verím natoľko, že tú betu nepotrebujem. Keby bola, hral by som ju. Že to je také. Nepotrebujem, no ale, si ale že nové štúdio, nové veci a proste tá beta. Hm. Ale ja si myslím, že oni sa dostatočne poučili už na tom Riči, že niektoré veci asi tam nepatrili a No ale tak napríklad aj sami povedali, že s niektorými vecami dosť riskujú, hej, lebo to posúvajú, dávajú tam niečo nové, ešte zatiaľ nepovedali, čo presne to bude, ale vraveli sami, priznali, že oni riskujú. Takže možno práve tá beta by bola marketing. spôsob... Čo? Tu ide zase o ten marketing, keď si vezmeš. Ja viem, no. Keby ukázali proste nejaký multiplayer betu a ľudia, o, tak toto si kupovať nebudem, a čo ja koľko by takých bolo. Tak jak to máš v Battlefieldom 3. Ukázali betu a koľko ľudí o zablogované a koľko ľudí si to nekúpilo. Proste to bola chyba. A no, stále to bola jedna z najpredávanejších hier. Hej, ale koľko mohli zarobiť viacej, keby No akože to, to bola úplná, to čo oni ukázali v tej bete, to, to, <laughs> fakt to si mohli odpustiť. Proste, no. Mm, to je fakt, ako to bolo niečo prišerné jednoducho. No. Tretia otázka, či sa vrátia komentanti späť do multiplayeru alebo do kampane. Či tam budú zbranie, architektúra, veci a tak ďalej. Ale od toho, že áno, že určite sa vrátia, že budú zahrnutí ako graficky, politicky aj sociálne. Aha, zmenený, no, jasné. Takže budú inakšie Už to, to je no, viac menej, z, e, keby si čítal Glasslands, tak tam viac menej je opísané z, dosť detálne, čo sa vlastne stalo po Halo 3 s Covenantom, vlastne ako sa rozpadol a ako, dajme tomu, mm, tie jednotlivé e, členy Covenantu medzi sebou bojujú a čo funguje ako predtým a čo nefunguje a tak ďalej a tak ďalej. Tam je to veľmi, veľmi podrobne popísané tu sa mi páči, že dodáva, že komentanti budú <laughs> najmä, váš najmenší problém. Ten z posledných problémov. Čože budú, nerozumel som ti dobre? Že bude jeden z, z najmenších problémov, hej, čo hej. stretneš v kampani, jasné. <laughs> no. A vieš, no sa, keď sme pri tom, by sa mi páčilo, keby no, do Halo zakomponovali ho v termináloch alebo v nejakých collectibles, že by si sa dozvedel o o samostatných tých o grantoch, o liťakoch niečo viacej, odkiaľ pochádzajú, ako sa vlastne dali dokopy s tým. To by sa mi páčilo, aby to sprístupnili tým Vieš čo? čišej verejnosti. To už všetko je. Je? Encyklopédii. No, <laughs> encyklopédii by som to privítal, ale keby to bolo. Mm, mm, no ja viem, no. To už je, to už je príliš taký, taký, taká, taká hardkorová fikcia, a to už nie, by som povedal, že všetci eh, hráči chcú a tí, čo to chcú, tak si kúpia tú knihu a tí, čo to nechcú, tak sa na to vykašľú. No. Ale v tej encyklopédii, keby si si ju niekedy prelistoval, tak tam presne doslova je opísané, kedy sa kto ku kovenantom pripojil, akú, aká je hierarchia, akú má kto pozíciu, ako grunti a všetci títo jednotliví. A tam je to všetko, všetko napísané. Veľmi pekne, hm. detailne. Kto vlastne vydal tú encyklopédiu? 343 Industries. No, presne, hej. Áno to, že by som už išiel na eBay niekde hľadať to. <laughs> hej, hej, to už, to už Frank O'Connor prakticky sa staral o to. Už ako 3-4-3. A tu, tu ďalšia otázka. Sorry, že stále tam len otázky, ale tak nás zaujímajú tieto. Jasne, že, jasne, jasne. Panošik sa to pýta, že sme si všimli v tej jednej mape, že stojí tam mech úplne hej. tej, že sa tam rozostavené, tak sa pýta, či bude možné za ňoho hrať v kampani. A odpoveď toho je, že ten mech, čo tam je, Hockey klub 2 sa že nebude hrateľný, ale že nás čakajú určité prekvapenia hej. v kampani, čo sa týka voziteľ. Hej, hej. Takže niečo také by som povedal podobne veľké, možno bude hrateľné. <laughs> no, no, no. klub 1, <laughs> ne, neviem, uvidíme, ale dúfam, že tu bude niečo, niečo iné proste. Mhm. Uh-huh. Lebo už proste, v podstate za ten čas sa divo už obohralo tých banší, ghostov a... Jasné, jasné. Niečo nové tam musí byť určite, to je jasné. Ako niektoré vozidla sa vrátiť musia, niektoré možno budú zmenené, ale aj nové musia byť. Tak, Vardok príjemne zmenený. Mm, ten vyzerá super husto. Hlavne keď si pozrieš ten screen, kde Master Chief sedí vnútri. No, to je no. detálne, to je, to je neuveriteľné, to je nádherné. A ešte plus tie nové odlesky svetelné a všetko. Júj to vyzerá super husto proste. A Ježiš, vieš na čo sme my zabudli? Na čo? Na Battle Rifle. Jaj, to je, to je otázka. No? Mne sa Battle Rifle osobne páči. Ja, no mne no, sa tiež páči. Uh, všetci rozmýšľali nad tým, oni to proste spravili tak. Jednoducho zobrali si Halo 2 a 3 a Battle Rifle a potom k tomu porovnali e, DMR e, z Riču, hej? A jednoducho všetci sa nejak bijú, že čo je lepšie. Niektorí majú radi viacej dmr ale väčšina teda Battle Rifle. No ale čo sa stalo? Sice oni Battle Rifle predstavili a s tým potešili strašne moc fanúšikov, ale Frank zároveň povedal, že tam budú ďalšie jednorázové zbranie a možno dokonca aj dmr tam bude. A to zase nechcem, lebo jednorazová zbraň má byť e, pre mňa osobne len... E, Snajperka? No, snajperka a pištoľ. A s kovetantou to je tiež tá, neviem, jak sa to volá. Nie, Nidler ale tá druhá. Uh, e, needle rifle. Presne. Needle, mm. <laughs> samozrejme, že sa to volá, no. Hej. A, neviem, za, za Matručifa a za ľudí by som nechcel osobne BMR-ku. Doslova aj, povedal, bude... že tam budú jednoradové zbranie. Takže no, nebude to, to, to, je, to je škoda pre mňa. Ale vieš, čo tam bude zrejme? E, e, tiež som pozrel jednu analýzu toho First Look Halo 4 videa a našli tam taký obrazok, vlastne také zablurované pozadie, kde je vidno monitor, na ktorom je nejaký obrazok Halo 4 a vyzerá to, že Master Chief tam stojí a drží karabinu z Halo 3. Oh. A karabinu som mal rád celkom. Kovenantskú karabinu. Tak to už hej. To by no, bolo podľa mňa super. Tak to by bolo fakt super. Mm. Ako, ja som zvedavý strašne, čo to bude, čo prinesú. Mm. Ja. Čo, aké čítaj, ešte otázky tam budú? Neviem, <laughs> ja mám ďalšiu, neviem. No, vrátia, čítaj, čítaj. Napríklad, uh, eh, či tam bude viacej unikátnych uh, pohybov, ako pri asasinácii napríklad s Energy Swordom a tak. A tam napísal, že skrátené verzie áno. Uh, to sa mi páči, že budú skrátené verzie, pretože asasinácie vyčítajú dosť dlho. E, kde máš tú otázku? Že sa zdalo, že sa ho pýtal, že či vôbec sa vráťa nejaké asasinácie. Hej, či sa vráťa asasinácie a tam, že áno, v verzie. Aha, v To je, do, to je rozumné. Možno, čo, tak mne to prišlo, ako asasinácia mi prišlo zaujímavý element. Nielen kvôli tomu, že e, dobre vyzerá, ale aj kvôli tomu, že si si mohol vybrať. Buď si ho buchol a zabil na jednu ranu, alebo si ho alebo si riskoval, e, alebo si ho proste zabil asasináciou a krásne to vyzeralo, ale riskoval si, že proste niekto ťa pri tom odpraví. Presne. To je, podľa, ale... super, to je taký zaujímavý element a ja by som to, to, to tam akože v takej nejakej podobnej podobe by som to tam nechal ten asasinácie sa mi páči najmä z toho že keď niekoho asasinuješ, tak si povieš, o, to je o ničom. A keď asasinujú teba, tak sa cítiš úplne, páne Bože. Nahnevaný, naháňaš ho doslova potom. <laughs> Páne, jak si to dovolil. Hm. Hej, presne. A Showstopper to je tiež... Showstopper, to je skvelá medaila. No, to sa mi tiež páči. A Joink, to je, som ti už neskladal medaila hamby. A to je fakt, no mne sa to stalo dneska, no. musím priznať. Ulakomil som sa na kill, no. <laughs> Ale nie, to bola náhoda čisto. No a keď sme už pri tej medailách, tak to vy, vyzerá tak, že v Halo 4, vlastne oni to viac menej už trošku aj potvrdili, že pri nejakých špeciálnych kiloch, ako sú headshoty a ja neviem, beatdowny a podobné veci, tak bude o mnoho taký výraznejší grafický, e, grafické ohlasenie na obrazovke jednoducho. No to sa Jednoducho tam tak viacej. E, doslova v tom videu to nie je až tak vidno, tam iba vlastne tá, viac menej tá medala nejak poskočí. Tak nejak podľa mňa podobne to vyzerá aj v trojke a v riči. Ale oni doslova povedali, že tam budú také veľké svetelkujúce nápisy, ktoré tak naskakujú pri tých kiloch na obrazovky. Nemyslím, že cez celú obrazovku, ale doslova ja, proste, aj. ako to býva v, to, v štýle Call of Duty. No musím to povedať takto, hej. Ja, vieš, keď si si všimol ten obraz, pretože neviem, či ho nájdem, a, a tu je na, na, tvoj, na blogu je jeden obrazok, kde zabíjaš červeného spažňa, tuším, 5. Hej, hej, hej, hej, no, hej. Právo vidíš, asistencie je 5 a neviem, tu sú asi kily tiež 5. A to sa mi páči, to by mohlo zostať a ešte by som si pridal do, do Firefightu. Lebo ako dnes, keď sme hrali, tak keď si postupne zoberieš meč, aby si ich zbieral čím viacej a to tak by lahodilo očiam, aby si ich zbieral čím viacej. Áno, áno, áno, to je fakt, akože to, je, to je dobrá vec, no. len dúfam, že to nebudú tie nápisy a všetko také veľké, že potom nič neuvidíš na tej obrazovke. No to, to zase nie až tak, tak by to, pre, <laughs> by to neprehnali. A toto je tiež zaujímavá vec, e, že vlastne e, napríklad neviem, headshot a ja som napísal na 5. To je ako keby dostal 5 bodov na headshot. Tak Franco Connor povedal, že Team Slayer, bodovanie v Team Slayeri bude trochu iné. Akože zrejme tam bude aj taký klasický playlist. Samozrejme, že proste hrá sa do 50 kg a kto to spraví prvý, tak ten tým vyhrá, Ale že toto zrovna, že tiež bol nejaký Team Slayer, respektíve tuto v pravom dolnom rohu môžeš vidieť, že to je BR Slayer, respektíve Battle Rifle Slayer lenže to bodovanie tam bude iné. Nebude to založené na bazi 0,50, e, respektíve do 50 kg, ale bude to nejak bodované. Takže e, viac menej podľa toho, ako efektívne budeš hrať, či budeš dávať headshoty, beatdowny a tak, tak môžeš dostávať za, tú, za ten svoj výkon viacej bodov jednoducho. Takže to nebude len o zabití, ale aj o tom, ako zabitíš. A to je podľa mňa super. To sa mi páči je to dobré a na druhej strane sa mi to úplne nepačí, lebo zase teraz bude ísť každý pre sword kill, sticky kill a úplne ľudia takí tam budú byť pomaly o brokovnicu, o raketomet. A... No áno, ale budú sa o ňu byť a to je tiež zaujímavé. Ale, ale to, že sa budú byť aj tvoji tímoví spoluhráči, to je tam. Ja to neviem, neviem, podľa mňa viac menej tak to funguje aj teraz. Každý sa snaží používať sword, brokovnicu, raketomet, každý chce dať headshot. Tak to je, ale plus teraz tu budeš možno nejak inač odmenený za to. Ale ja si tak, stále myslím, je. že to bude len jeden taký druh e, herný a nebude to proste nejaké komplet celé nové mm, scoring systém proste nebude úplne prekopaný, ale že to je len taký nejaký nový game Ja e, ja si čítal posledný bulety, tak práve pribudol Big Team Battle neviem čo, ak sa ten mod volá, a tiež je to tam spravené takýmto istým spôsobom, ako to teraz predstavili v tomto traileri, že za niektoré špecifické kily ako headshoty, sticky, splattery budeš dostávať viacej bodov. No to sa mi napríklad páči, to je, to je super. To je zaujímavé. Ja som zvedavý, ako to bude fungovať a verím tomu, že oni to budú tak či tak naďalej upravovať, aby tí hráči boli čo najspokojnejší. Uh, toto, toto bude mnohí ľudí zaujímať. Či bude dostupné v Halo 4 uh, e, kladivo a meč pre griffball. Hej. A odpovede viac, že bude, ale viac menej možné hrať griffball v Halo 4. Takže mm. neviem, Takže... čo by mal na mysli. Podľa mňa to bude nejaký odmenený griffball. Mm, Prejme ty myslel, že možno tam nebude kladivo alebo meč, ale nejaká alternatíva k tomu a bude sa to dať hrať aj s tým? Neviem. Práve nie, práve nie. Mňa napadá, že by to bolo bude tam Griffball, ale nie v takej podobe, ako je teraz. Mm. Pretože by som sa privítal Griffball, keď bol na, nie v takej uzavretej mape, keď to bolo proste v väčšom štýle ako... Niektoré Griffball mapy sú napríklad s jetpackom. No, také niečo, ne, ja, to ani vysvetliť. Hej, doslova, Griffball je proste teraz iba ihrisko, čo je úplne rovné boisko a iba všetci bežia no. proti sebe, však? No a pri tom by som, že by to bolo také trošku o taktike, a snažíš sa a Mm. neproste len ľudia tam prídu zbierať kily väčšinou. Ja, hej, ja hej, tak to bohužiaľ je, no. Mm. Hej. No ja. jasné. Aby išlo o, o, o zabavu, o britbol proste a nie o kily. To to je v tom, že vždycky ide ľuďom len o kily a nie už o zabavu. Jasne. Toto je kazí. Mhm. Čo tam ešte také zaujímavé? že pýta sa niekto, či bude remake mapy ako Guardian z Halo 3. Takže nediskutujú o multiplayerových mapách, mapách okrem tých, ktoré ukázali. To je super. Nie, e, počkaj. Aha, jasné, vlastne nechcú zatiaľ nič iné odhaliť, no. Hej. To je, to je pekné od nich, to je, to je super. no to je tá ich taktika, že oni pre, prezradia trošku a nič ďalej. A nechaj ľudí nad tým rozmýšľať a lámať si hlavy, potom zase trošku. To sa ani nelámeš hlavy, lebo keď si zoberieš, tak určite spravia nejaký remake map, hoci aj... Ktoré, Hej, niečo bude asi zrejme. Ktoré sa hlávali najčastejšie a ktoré ľudia mali najradšie. Mm. Ale stejne podľa mňa najdôležitejšie, aby priniesli veľa nových kvalitných map aby už od začiatku tam bolo, ja neviem, neviem aké číslo by si si napríklad pristavoval ty. Ja by som chcel, aby tam bolo aspoň, ja neviem, 20 map, z toho nejaké budú na Big Team Battle, niečo e, stredne veľké, niečo malé. Ako ne, mne by na, teda na Team Slayer by mi stačilo, keď bolo medzi výber 8 map, dajme tomu. A hey. na Big Team Battle by som privítal oci aj 3 mapy. Ja. Hej, hej. aby to bolo rozdelené, aby, aby to bolo vyvážené proste. By mm. si mhm. nedal na e, Big Team Battle mape 4 a v jednom týme 4 a v druhom týme. To je proste také. No jasné, jasné. Hmm. Ako ja by som osobne Big Team Battle zrobil, ja, in, ináč by som to privítal, že by to bolo vymyslené. Mm-hmm. Ako ľudí až by tam bolo, ale aby to bolo na, aj na menšej mape, nielen no, na takých obrovských mapách, kde proste musíš hľadať a ten, čo má sniperku, vyhráva, pretože dokáže z diaľky zabiť. Aj, jasné, jasné, jasné. Že to je také trochu nespravodlivé. Mm. By to v menších proste priestoroch, kde na brokovnice a zblízka a tak... meč, kladivo a proste a musí sa snažiť a to je ten klasický 4 na 4 proste a to je aj to, čo ma hlavu múťaku najviac baví. Proste e, malé a stredne veľké mapy a 4 na 4. Ale vidíš, ale privítal by som, keby bolo na tých menších mapách, napríklad teraz, keď hráme Anniversary, tak tá mapa, neviem, ako čo v strede je most, ten kamenný, aby sa mohli hrať aspoň... River Creek, alebo Battle Canyon. No, no, aby to mohli dať aspoň 6 týme. lebo to by bolo ešte viacej, ešte rýchlejšie. Fú, ale vieš čo, na tú mapu doslova by si myslím, že už je to moc. To si už neviem predstaviť, to už ale... by bolo... E, to si viem predstaviť ja, aby, aby proste si na každom kroku na niekoho najazol. Ale to by sa už podľa mňa zvrhlo na niečo nie je dobre. Všetci by, no, to by všetci začali házať granáty a e, predstav si, že by tá hra celá vyzerala ako keď v King of the Hill všetci naskačú do toho kruhu. Jako to by ma asi nebavilo. <laughs> Čo že to, niekedy to je zabava pre mňa. Mhm. Ako. Podľa mňa ani, ani, mo, ani moc málo, ani moc veľa. Jako keď hrám napríklad, e, pre mňa nejaká taká ideálna veľkosť je, keď hrám napríklad e, uh, Slayer v Swordbase, hej? mi príde taká mapa, ktorá je akurát veľká na to, aby to hrali 4 na 4. Sú tam aj úzke priestory, sú tam aj otvorené priestory, dá sa aj skryť. E, proste to mi príde taký, ako taký zaujímavý, ideálny príklad na to, čo si ja predstavujem na mapu. A ja si zase na sa si tiež viem predstaviť pro, o 4 ľudí na bok, no, o, na, dokopy o 4 ľudí viacej. Lebo to, pre mňa to je stredne veľká mapa. Mm to už podľa mňa by strácalo, už, už bolo by to inakšie, ja neviem. Podľa mňa by to ja, už bolo strašné. Možno to je preto, lebo hrajem väčšinou sám, väčšinou sám alebo dvaja. Preto, mm. keby sme hrali tímovo, ako všetci štyria, keď sme v hej, hej, hej, hej, hej, že tam nie sú typci, ktorí kempia s brokovnicou ču, pričupení kde si a tak. Presne. A je, ke, bolo by to super, keby jeden druhého kryl a také, také detaily proste, ale... Tak ale si vezmi, že keby tam bolo viacej ľudí, tak tí, čo kempia s brokovnicou, neviditeľnosťou, čupení, tak by mali ešte viacej kilo ako teraz. A vidíš, a preto by som napríklad e, keď máš radar, tak by som spravil tak, aby každé 3 sekundy si blikol. To je bolo na tom najlepšie, aby ne, sa minimalizovali kempery. Proste to je niečo neskutočné, keď ti čupy a len čaká, dokedy ty prídeš k nemu a nerobí nič. Hej, hej, hej, vidíš, to bliknutie, to je zaujímavý nápad. Ešte som to nikdy nevidel, nevidel ale to by som tam privítala ja. Uh-huh. To by bolo fakt, neviem, lebo je to nefer voči tým, ktorí je, hrajú. Je to, a... je, je to čurácké, povedzme si to tak, ako to je. Máš tak, aj, no presne, tak jak Swordblade máš, tak, stojí pri tom výtehu a ani sa nepohne, čaká tam to s ale s brokovnicou mm. a čaká, ktorým tam skočíš. Že to je také. Jasné, jasné. No. no a ja si myslím, že pomaly by sme mohli už toto aj ukončiť. Teraz pozerám na časť a je tu 1 hodina 59 minút. No, Takže sa dve hodiny. <laughs> Ale myslím, že, že sme viac menej zhrdli, zhrnuli úplne všetko, čo sme sa e, dozvedeli o štvorke. Tak mohol by si ešte tak, e, neviem, tak skrátiť svoje dojmy. Ja, nie viac ako tri vety. O Halo no, 4. Ja to vedať. <laughs> Strašne sa teším a verím. To je asi to najdôležitejšie, mm. čo chcem povedať. Ako dosť im dôverujem v tomto. Mm-hmm. Verím, že vylepšia hru po každej stránke, aj vrátane multiplayeru. No, tak to si povedal viac menej na, e, za mňa a ja by som ešte povedal, že tá hra ešte aj skvelo vyzerá strašne. No tak to určite áno. Mm. No sú... Neviem, ako osobne sa mi páčilo všetky herovi, VR vyzerali. Aj mne, aj mne, aj, aj mne, aj mne, ale mne sa páči proste, e, že čo si oni vybrali, že, že tá hra nie je ani, ani tmavá, ani... Veľmi farebná. Je, áno, áno, a, a to je viac menej keď si predstavím Halo, akože ako vyzerá Halo, tak si predstavím trojku. Farebný štýl, super farebný farebných farieb. Áno, presne a... tak. A oni si práve vybrali toto jednoducho, lebo podľa mňa tiež si myslia, že to je vlastne to tak... To bola, trojka je najkrajšia hra z Halo. To nechci si hovorí každý, čo chce o grafike, ale trojka vyzerá najkrajšie, najlepšie Halo. Proste, hey, to je najlepšie, nie je to o grafike, ale o tom art štýle, o všetkom, o farbách a tak ďalej a tak ďalej, o tom pocite jednoducho. Jednoducho, keď človek si predstaví, že ako vyzerá Halo, tak ho napadne tá trojka proste a tie veľké zelené levely a... Prešne, uh, e, prišli kovetanti farebné, prišiel flat, tmavé. No, to je... Hej, hej, hej, hej. A oni si vybrali práve toto, hej. Zajedno je to také, ako sme už povedali, také, e, také mm, vyzorovo také realistickejšie, ako Rich napríklad, aj no. čo sa týka pohybov a tak. A zase na druhej strane nie je to také tmavé, zrnité ako bol Rich, ale je to ako trojka. Zostalo to samo sebou a pritom sa to zlepšilo. To je áno, áno, áno, áno, presne tak. No, musíme čakať, že čoskoro sa dozvieme veľa nových vecí, lebo ako Frank Konor povedal, ja, takže majú... Veľa, stačí málo nových vecí. A... Dobre, ja som to zle povedal. Myslel som to tak, že dozvedeli sme sa veľmi málo a ešte strašne moc toho, čo majú skryté. Jednoducho, čo no, ešte nepredstavili. Že ešte veľmi, veľmi, veľmi veľa. Čo sa týka kampanie, multiplayeru, napríklad si vezmi uh, Firefight a Forge ešte ani nespomenuli tu, tu som teraz, vieš, že si fort spomenul, niekde som čítal otázku na forč, už neviem kde. Spomenul tam, počkaj, kde to je? Mm, hej, hej, hej, si to pamätám, čo si som tam čítal na spôsob, že e, že nemôže nič povedať, čo sa týka Forgeu, ale že veľa hráčov zrejme bude veľmi spokojných však. A nebudú to zle správy. Toto sa nepáči, že hey, budú o tom rozprávať neskôr tohto roku o Forge, ale tie správy nebudú zle. Proste, že... Napadá, pri tom že zrejme tam bude viacej textúr, alebo napríklad, že si na začiatku budeš môcť vyberať, či tá mapa má byť, ja neviem, hm, snežná, alebo zelená, alebo... Aj to včera hovorili tí chlapci. Tí... Hej, hej, hej, hej, hej, máme takých kamošov, sa sme, e, mali sme takú mm, európsku party, bol, boli sme tam my zo Slovenska, International. International European Party, hej. Jeden Šved, myslím to bol, a jeden eh, Holandian, Holandia, no. Hej, hej, tak sme celkom si fajne pokecali tiež aj s nimi. A... Oni tiež mali dobrý nápad, aby Belo boli nejaké efekty proste. By som privítal, keď bolo aspoň trošku dážď, sneh. Tak... Hej, ako to tam chýba. Ah, mm. A chcem predstaviť multiplayer. Keď si spomenieš na Halo 3, takú mapu multiplayer, kde bolo všetko sneh bol, asi mal také Nevieš, ktorú mapu myslím asi. Viem, myslím, že aj, aj nebol tam náhodou snežný Warthog? Nie, Warthog tam nebol, tam bol Ghost. A Mongoose asi tuším. Ja počkaj, ty teraz myslíš tento, a to ja som nemal rád hentú mapu. Ježiš. ale bola zasnežená. si preto, keby tam ešte sneh ti padol. Mm-hmm. A, alebo aspoň nejaká taká hmla. Že to by bolo Aha. fakt také neskutočne krásne. To by bolo fakt už. Myslím, že v Riči v poslednom leveli pada dáš a vyzerá to veľmi dobre. No. A to by som privítal v 4 keď bolo tie efekty. Hej, hej. Mohli, mohli, mohol by tam niečo také, také dynamické počasie, alebo čo si nemyslím, že sa má počasie meniť, ale alebo aj keď svieti slnko, tak tam môže byť viacej efektov. Rozumieš to jednoducho. Niečo no, ja. také zaujímavé, jednoducho dynamické nejaké prostredie trošku, viacej. Ako to, ťažko povedať, no. Jako, hm. Z kampane sme nevideli nič. Jednoducho, väčšinou to býva tak, že kampaň vyzerá ešte lepšie ako multiplayer, pretože multiaku sa snažia proste e, možno trošku znižiť efekty a mať stabilnejší framerate kvôli multiplayeru Kvôli rýchlosti, presne. Áno, kvôli rýchlosti. Takže kampaň väč- väčšinou vyzerá dobre. No a fakt, že keď si napríklad pozrieš na obrazok, kde Master Chief je, e, mm, sedí v jeepe a vidíš tam všetky tie detaily na jeho brnení a ten detailný interiér a tie krásne proste odlesky aj na volante vidíš a mm, no ako, keď si to tak predstavím, tak keby tam nebolo to logo 343 a hoci aj s tým, a bolo by to v peknom rozlišení, tak si to nepredstaví aj ako puzzle zavesené na moje na stene. Jasné, jasné, to presne, to, presne, presne. presne. A teraz si vezmi, že z tej kampane sme nič nevideli a oni určite majú niečo na, prechystané pre nás na ten štýl, ako bolo Halo jednotka že sa proste dostaneš na nejaké nové, neznáme miesto, vidíš proste ten level je obrovský, otvorený, jednoducho je to také niečo neznáme, mysteriózne a presne aj toto povedali, že takéto niečo Halo 4 bude. A ja si to ešte neviem predstaviť, ako to bude vyzerať a strašne sa na to teším jednoducho. Podľa mňa tá kampaň bude fú. Strašne zvedavý, neviem, no. uvidíme, uvidíme. To je mhm. strašne, strašne veľa toho, čo by sme chceli vedieť a <laughs> Hej, ale ne, nie až príliš moc. Ja chcem vidieť kampaň, ale v príbehu nech toho moc fakt neprezradia. Lebo viem, že to bude pre mňa obrovské utrpenie, ak vydajú nejaké gameplay video z kampane, napríklad nejaký level. A ja si to... Mm, neviem, či to dokážem nepozrieť, vieš. <laughs> Ako, ja, to musíš pevná voľa, to tak, To, <laughs> to je proste o tom, zvyk, si, tak jak som teraz nepozrel Mass Effect 3 videa a si Mass Effect ešte nepoviem kupovať, ale nepozeral som, aby som nevedel, aké veci tam, okamžite tam proste budú. Že to je také. Hej. Aby si, ja. Mm-hmm. Ako dá sa to, aby si to nepozeral proste. Ale, ale aj tak proste to ukázali strašne moc, vieš. No. Či to až tak to... ľudí motivuje k tej kúpe, keď eh, neviem. No presne, preto ja, neviem, gameplay by mi stačilo aj minútový, polminútový z Halo, v Halo 3 a a tú Niečo. kampaň sme spraviť, ako bola, no, ku štyrke. A, a tú kampaň spraviť, ako boli predchádzajúce hra, tak to je bolo najlepšia kombinácia. Chcel by som nejaký trailer, kde by ukázali e, nejaké prostredia z tej kampane a nejaké veľké otvorené miesta. Také niečo by som chcel vidieť, ako to v tom engine skrátka vyzerá. Presne. A ani <laughs> celé, teraz som sa zamyslel nad tým, čo by tam vlastne spravili. Keď som si spomenul na, tie, e, na tých dedov v múzeu, tak som si spomenul, čo by tu do keľu mohli spraviť, veď tu, tu už nič, kým, kým, keď nechcú povedať, čo sa tam deje. Hej. Mm. Tak, takže to je teraz také, už sa začína proste niečo nové. Mm-hmm. Jasné, jasné, jasné. A znova tam musí byť ako v jednotke ten pocit neznáma, nové zlo, nový nepriateľ. A na to sa strašne teším, že to zažijem znova jednoducho trojke si vedel, že áno, Master Chief je o finishing the fight, á, jasné. Hej, hej, to už bol skrátka tretí diel. Hej, v Halo reči si vedel, ako to celé dopadne. Á, lebo to bol prequel, áno, presne tak, no. Hmm. Nebolo tajomstvo, čo sa stane so všetkými. A proste teraz sa začína niečo iné a proste, neviem, je to strašne zložité, ťažké. Hm. Pre nich teraz. Ako fakt, je to pre nich ťažké teraz, čo môžu ukázať, čo nemôžu ukázať, aby tým fanúšikom neprezradili príliš mnoho alebo príliš málo. No to je také. Mm. To definitívne, akože už len minimálne to, že prakticky Bungie stvorilo obrovský svet, e, pracoval na tom 10 rokov, hej, a tí hráči to milujú, proste tie hry od Bungie, majú ich radi také, aké sú. No a teraz no. je tu nové štúdio a musia sa snažiť niečo vytvoriť, čo bude minimálne také dobré ako tie veci od Bungie. Podľa mňa by mali vytvoriť ešte aj niečo lepšie, aby to tam tomu posunuli ďalej však. Takže to je veľmi, veľmi náročný úkol. No by zobral slova z úst, musia to ešte posunúť niečo ďalej, aby mohli ďalej to rozvíjať, aby to nebolo stále len o tom istom. To je mm-hmm. v tom. Mm-hmm. Čiže to je ťažká úloha pre nich, fakt ťažká. A držím palce. To je jednoznačne. Ja takisto. Ja im tiež strašne dlžím palce a týmto by som to asi aj už ukončil. Takže toto bol náš historický prvý 117 podcast. Ja som Hemlax a som tu bol na naši. No. A tešíme sa na vás aj na budúce. Dúfam, že sa nájde niekoľko ľudí, ktorí si to vypučili až do konca, ale určite áno. <laughs> určite áno. Pevne verím, a ja. Takže majte sa zatiaľ.